เดี๋ยววันนี้จะมีคำถามภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเอาตอนท้ายนะประมาณบ่ายโมงครึ่งนะสองโมงครึ่งสามโมงครึ่ง How many questions? s e questions. questions. Okay. นี้อากาศคึมเสียงเบาไปหน่อยมั้ง อากาศคึมก็เลย เหมือนกับคนใจคนเราก็บางวันก็คึม ฟ้าคึมฝนมืดบางวันก็ บาง บางวันก็เบิกบาน บางวันก็หงุดหงิดนี่เรียกว่าจิต เนี่ยตัวนี้ที่เรียกว่าจิต คือจิตมีสองตัว จิตที่เป็นตัวรู้กับจิตที่เป็นอารมณ์ ตัวที่เป็นอารมณ์เนี่ยเกิดดับเกิดดับ อารมณ์ดีเกิดแล้วก็ดับไปก็เป็นจิตหนึ่งพออารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมา ก็อีกจิตหนึ่งอันนี้ที่เรียกว่าจิตดับ ก็จิตเกิดดับเกิดดับก็คือตัวนี้ แต่ตัวที่ไม่ดับคือตัวรู้นี่ไม่ดับ รู้อยู่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่รู้ว่ามีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ไม่ดีฉันต้องมีตัวรู้ แล้วตัวรู้จะรู้ได้ว่าดีหรือไม่ดี มีอารมณ์ดีไม่ดี ก็ต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติบางทีก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์ดี เหมือนคนเมาเหล้า คนนอนหลับนี่ไม่รู้ว่าตอนนั้นมีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ไม่ดี ไม่มีสติที่จะคอย บอกตัวรู้ว่าตอนนี้มีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ไม่ดีนี่คือเรื่องของใจมีหลายส่วน ส่วนที่ไม่ตายนี้เราเรียกว่าใจ แต่บางทีเราก็เรียกว่าจิต คือตัวรู้นี่ตัวนี้ไม่ตาย ไม่เกิดไม่ดับ รู้อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เหมือนร้านเซเว่นเอเลเว่นทำไมนี่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่คนที่เข้ามาทำงานในร้านเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวก็มีผัดนี้เข้ามา ผัดกลางคืนเข้ามา เดี๋ยวก็ผัดกลางวันเข้ามาตัวจิตที่เกิดดับเกิดดับก็คือเนี่ย ตัวที่เข้ามาทำงานในใจเนี่ย ตัวที่มาโผล่ขึ้นมา อารมณ์ไม่ดีนี่ก็ตัวหนึ่งละอารมณ์ดีก็อีกตัวหนึ่งละอารมณ์โลภก็อีกตัวหนึ่งอารมณ์โกรธก็อีกตัวหนึ่งพวกนี้ที่เรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับไอ้ตัวพวกนี้เกิดดับเกิดดับ ถ้านั่งสมาธิทำใจให้รวมสงบตัวพวกนี้หายหมดเลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้ เนี่ยที่เรานั่งสมาธิเพื่อหยุดไอ้ตัววุ่นวายต่างๆเหล่านี้ไอตัวอารมณ์ต่าง ๆ ถ้าเป็นร้านเซเว่นก็ปิดร้านปิดร้านจะได้ทำความสะอาดร้านจะได้จัดร้านให้มันดี เวลาซ่อมร้านนี่ก็ต้องปิดร้านใช่ไหม แต่ร้านไม่ได้พังไป ไม่ได้พัง เพราะเราปิดร้านใช่ไหมร้านก็ยังอยู่ เวลาเรานั่งสมาธิใจสงบเนี่ยตัวอารมณ์ต่าง ๆ มันก็หายไปหมดความคิดต่าง ๆก็หายไปหมดความรู้สึกต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้ตัวรู้ เนี่ย ตัวนี้ที่ไม่ไม่ดับ ตัวนี้ที่ไม่ดับไปกับร่างกายด้วย เวลาร่างกายดับตัวนี้ก็ไม่ได้ดับไป ตัวนี้ก็ไปต่อไม่มีร่างกายอันนี้ไว้เป็นคนรับใช้ก็ไปหาคนรับใช้คนใหม่ ที่ไปเกิดใหม่ก็เพื่อไปหาคนรับใช้คนใหม่เท่านั้นเอง ไปหาร่างกายอันใหม่ มารับใช้ใจใจที่ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ก็ต้องมีร่างกาย ถ้าอยากดูก็ต้องมีตา อยากฟังก็ต้องมีหู อยากจะสัมผัสอะไรก็ต้องมีร่างกาย ก็เลยต้องไปหาร่างกายมารับใช้ความอยากของใจ ก็เลยเกิดการเกิดขึ้นมาพอไปได้ร่างกายมาก็เกิด แล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย แล้วก็มาทุกข์กับร่างกาย เพราะไปคิดว่าเป็นเป็นใจใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย ก็เลยคิดว่าจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกาย แต่มันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาย แต่มันทุกข์ไปเพราะความหลง เหมือนกับไปหลงรักของที่ไม่ใช่เป็นของเรา เช่นไปคลอดที่โรงพยาบาล แล้วเขาสลับลูกมาให้เราเงี้ย เอาลูกคนอื่นมาให้เราเลี้ยง เราก็หลงรักมันคิดว่าเป็นลูกเราใช่ไหมเลี้ยงมันอย่างดี มันไม่สบายก็ทุกไปกับมัน มันเป็นอะไรก็ทุกไปกับมัน แล้วตอนหลังโรงพยาบาลก็มาบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกคุณนะ สลับกันลูกของคนอยู่อีกบ้านหนึ่งนะจะไปเอาคืนไหมไม่เอาแล้วใช่ไหม ถึงแม้จะเป็นลูกของเราแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็น เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นของเราแล้วใช่ไหมถึงแม้จะเป็นลูกของเราออกจากท้องเรา แต่เราไม่ได้เลี้ยงมันมา มันไม่ได้อยู่กับเรา เราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันนี่แหละคือความหลงกับของใจเป็นอย่างเงี้ย พอได้อะไรมาก็หลงว่าคิดว่าเป็นของเราไปทันที พอหลงแล้วก็อยากจะให้มันดี อยากจะให้อยู่ไปนานๆ พอมันไม่พอมไม่ดี มันไม่อยู่ก็ทุกข์ แต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่างคนใช้นี่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมเราไปจ้างคนใช้มา มันรับใช้ทำงานให้เรา มันจะเป็นอะไรเราก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นเรา ตอนนี้เราไปหลงคิดว่าคนรับใช้เป็นเรา เราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา พอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยทุกข์กันมากฉะนั้นเราต้องมาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่เป็นของเรา โดยสรุปก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราเลย นอกจากตัวรู้ตัวเดียว ตัวรู้เนี่ยเป็นของเรา มันอยู่กับเราไปกับเรา เวลาไม่มีร่างกายก็เหลือแต่ตัวรู้เนี่ย แต่ตัวรู้ไปดันทำบุญทำบาปไว้ก็เลยต้องไปใช้ไปรับผลบุญผลบาป เนี่ยถ้าไปทำบาปก็ไปรับผลบาปไปวุ่นวายกับชีวิตของเปรตบ้าง ชีวิตของเดรัจฉานบ้าง ชีวิตของนรกบ้าง ถ้าทำบุญก็ไปรับผลบุญ ก็ไปเที่ยวกับเทวดาไปเที่ยวในโลกท่องเที่ยวในโลกทิพย์ ไปอยู่โรงแรมห้าดาว กินอาหารห้าดาว เที่ยวระดับห้าดาว นี่เป็นเรื่องของบุญบาปที่ทำไว้มันติดไปกับเรา แล้วมันก็จะดึงให้เราไปรับผล แล้วพอบุญกับบาปมันไม่มีกำลังจะดึงเราไปบาปไม่มีกำลังดึงไปอบาย บุญไม่มีกำลังดึงไปสวรรค์ ก็มาหาร่างกายอันใหม่ มารับร่างกายอันใหม่ น้ำร่างกายจะดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญบาปที่เรายังมีเหลืออยู่ในใจเราอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของใจ ใจเรามีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนฝนฟ้าอากาศบางวันก็มืดครึ้มบางวันก็แจ่มใส จิตของเราบางวันก็เศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเว บางวันก็เบิกบานสดชื่น อยู่ที่ว่า ได้ตามความอยากหรือไม่ใจของเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่การได้ตามความอยากหรือไม่ ถ้าได้ความได้ตามความอยากก็สุข ได้อะไรมาก็ดีใจ เวลาเสียอะไรไปก็เสียใจ แต่เราไม่รู้ว่าของที่เราได้มานี้มันจะต้องเสีย มันเป็นของชั่วคราวนั้นเป็นเราเราจึงไปหาความเสียใจกัน โดยไม่รู้สึกตัว โดยคิดว่าเวลาได้แล้วดีใจ แต่ไม่รู้ว่าของที่เราได้มานี้มันจะต้องเสียไป เนี่ยตำแหน่งต่างๆ เนี่ย เดี๋ยวก็ไปแล้ว เดี๋ยวอายุหกสิบก็ไปหมดแล้ว จะเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้าแผนก เป็นหัวหน้าอะไรก็ตามพออายุหกสิบก็บอกบายบาย ให้คนอื่นก็เป็นบ้างเราเป็นมานานพอแล้วเนี่ยเวลาเวลาเสียก็เสียใจ เวลาได้อะไรมาก็ดีใจ แต่ไม่รู้ว่าได้อะไรมาก็ต้องเสียสิ่งที่ได้มาทุกครั้งไป ทุกอย่างไป เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราไปตลอด จะต้องมีวันจากกันแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องจากเราร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราไปตลอด เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาหัดจากกัน เนี่ย ตอนนี้หัดมาหัดจากเงินทองก่อนมีเงินทองก็เอามาให้หลวงพ่อหลวงตาหัดหัดพัดพากจากเงินทอง เวลาเรายินดีจากนี่มัน มันไม่ทุกข์ใช่ไหมดีใจใช่ไหมมีความสุขไหมวันนี้เสียเสียเงินทองเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์สุขใช่ไหมเพราะยินดี เพราะอยากจะเสียใช่ไหมถ้าเราอยากจะเสียอะไรแล้วเสียนี่เราก็จะดีใจ แต่ถ้าเราไม่อยากจะเสียนี่พอเสียก็จะเสียใจังนั้นเราต้องมาหัดเสียของที่เราจะต้องเสีย ซ้อมไว้ก่อน วิธีเสียร่างกายทำไง ก็อย่าไปใช้ร่างกาย มาถือศีลแปดถือศีลแปดนี่ก็เหมือนกับว่า เราตอนนี้เราไม่ใช้ร่างกายแล้วไม่ใช้ร่างกายไปหาขนมมากิน ไม่ใช้ร่างกายไปหากาแฟมาดื่มไม่ใช้ร่างกายไปหาวิดีโอมาดู ไม่ใช้ร่างกายไปหาเพลงมาฟังถ้าเราไม่ใช้ร่างกายต่อไปเวลาร่างกายมันไม่อยู่กับเรา เราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเรายังต้องใช้มันอยู่ ใช้มันมาดื่มกาแฟ ใช้มันมากินขนม ใช้มันมาดูวิดีโอ ใช้มันมาฟังเพลง พอเวลามันไม่อยู่เราจะทำไงเราก็เดือดร้อนใช่ไหมนี่คือวิธีอุบายของพระเจ้าให้เรามาปล่อย เลิกใช้ร่างกาย เลิกใช้ร่างกายเพราะเมื่อใช้แล้วมันต้องพึ่งมันไป เวลาไม่มีมันเราก็ทุกข์เราจึงไม่อยากตายกัน ไม่ใช่เพราะว่าเรารักร่างกายนี่หรอกเพราะว่าถ้าไม่มีมันเราก็ไม่มีวิธีหาสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้กัน เราก็เลยต้องต้องมีร่างกาย แต่มีร่างกายแล้วมันก็มีข้อเสียคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถึงต้องมีหมอมีโรงพยาบาลม ว่าร่างกายเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปให้หมอช่วยรักษาเอามิเอร์นะหยิบเอาเส้นนี้ ตรงนั้นหยิบเอาได้เลย ปูได้ตรงไหนว่างตรงไหนก็ปูนั่งไปเลย หรือจะขึ้นมานั่งข้างบนนี้ก็ได้ข้างบนนี้ก็ว่างที่ไหนว่างก็นั่งได้เลย เนี่ยคำสอนของพระเจ้านี้สอนให้เราปล่อยกัน ปล่อยทุกอย่าง ปล่อยเงินปล่อยทองอย่าใช้เงินทอง ซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อ ใช้เงินตามความอยากนี้ไม่จำเป็นใช้เงินตามความจำเป็นก็พอ ใช้เงินซื้ออาหาร ซื้อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้จำเป็น ถ้าอยากจะรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไป ก็ต้องซื้อของพวกนี้ แต่ของอย่างอื่นไม่จำเป็น ซื้อขนมมากินนี่ไม่จำเป็น ซื้อกาแฟมาดื่มไม่จำเป็น ร่างกายไม่ดื่มกาแฟก็ไม่ตาย ไม่กินขนมก็ไม่ตายไม่ดูหนังก็ไม่ตายไม่ฟังเพลงก็ไม่ตาย แต่เราต้องหมดเงินหมดทองไปกับของพวกนี้ แล้วก็ฟังเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่ดูเท่าไหร่ก็ไม่พอ ดูป้าก็หมดไปแล้ว เดี๋ยวก็ต้องไปดูเรื่องใหม่ เสียเงินใหม่อีก เราก็เลยต้องพึ่งเงินทองกันถ้าเราเลิกดูได้ เลิกใช้เงินทองที่ไม่ต้องใช้ได้ เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเงินทองกันไม่ต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทอง มาอยู่วัดมาบวชกัน สบายจะตายไหมกินข้าววันละมื้อก็พอแล้วจะได้หุ่นคืนมา อันนี้ตุ่มมันขอยืมไป ต้องเรียกคุณของเราคืนจากตุ่มมา เนะให้ปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปพึ่งอะไร ของในโลกนี้พึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นของชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไป เวลาจากกันก็เสียใจทุกใจ เวลาอยู่ก็วิตกกังวล เป็นห่วงเป็นใยกัน ห่วงยังไงเดี๋ยวก็ไปวิตกยังไงก็ไปถ้าเราไม่พึ่งเขาแล้ว เราไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องวิตกกังวลกับเขาเรายังพึ่งเขาเลยยังไปถือว่าเป็นของเราอยู่ก็ไม่อยากให้มันจากเราไป เราสามารถอยู่ได้โดยต้องไม่ไม่ต้องมีอะไร แต่เราต้องหยุดความอยากให้ได้ ถ้าไม่มีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไร แล้วกลับดีกว่า มีความอยาก มีความอยากแล้วดูอยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องไปหาอะไรมา ต้องไปทำตามความอยากถึงจะมีความสุข ถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไร อยู่เฉยๆก็มีความสุข ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นไร เอาวางไว้เอาซองไว้ตรงนั้น เอากระดาษไว้ตรงนี้ใครต้องการหนังสือซีดี ก็หยิบได้นะมาจากที่ไหนกัน เคยมาป่ะ เคยมาค่ะมาด้วยกันนะไม่แน่อ่าอ่าก็ละกลุ่มนะอ่านำมาจากที่ไหนอ่าน้ำชะบังที่เขาเอามาถวายหลวงพ่อเออได้ เออเอาวางไว้ตรงนั้นเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่ามีอะไร ถ้ามีแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีใช่ไหมมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟน มีเงินก็ต้องทุกข์กับเงิน มีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันหมด มีร่างกายก็ต้องทุกข์กับร่างกาย ถ้าไม่มีแล้วมันจะมีอะไรให้เราทุกข์อ่ะ แต่เราอยู่แบบไม่มีไม่ได้ การจะอยู่แบบไม่มีได้ก็ต้องอยู่เฉยๆให้ได้ ต้องหยุดความอยากให้ได้ ถ้าอยู่ เฉยๆหยุดความอยากได้ก็ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ ความอยากมันทำให้เราต้องมี พอไม่มีความอยากมันก็ไม่ต้องมี วิธีจะทำให้มันไม่มีความอยากก็ต้องหยุดความคิด พอมันไม่คิดมันก็ไม่อยากใช่ไหมพอคิดปั้นมันก็อยาก คิดถึงขนมมันก็อยากอ่ะคิดถึงกาแฟก็อยากอ่ะ คิดถึงบุหรี่คิดถึงสุรา คิดถึงที่ท่องเที่ยว มันก็อยากไปละแต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ มันก็ไม่ไป มันก็ไม่อยากวิธีจะหยุดก็ต้องใช้สติ คือต้องดูความคิดดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่เราบอกให้มันหยุด ถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าเรามีสติ ถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติ ถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติก็คือต้องท่องพุทโธไปเรื่อยๆเวลาจะหยุดความคิดก็ท่องพุทโธไปกำลังคิดถึงขนมก็พุทโธพุทโธพุทโธไป เดี๋ยวก็ลืมเรื่องขนมพอลืมเรื่องขนมก็ความอยากกินขนมก็หายไป อันนี้เป็นวิธีแรก แต่ยังไม่เป็นเป็นวิธีที่สุดท้าย ราะเวลาเกิดคิดถึงขนมอีกก็อยากจะกินอีก วิธีที่จะทำให้ไม่อยากกินขนมก็คือต้องคิดว่าเวลาขนมมันเข้าไปในท้องแล้วเป็นยังไง เวลามันออกมาจากร่างกายแล้วเราเป็นยังไงแต่เห็นขนมเวลาที่มันออกมาจากร่างกาย ต่อไปมันก็ไม่อยากจะกิน กินขนมแล้วก็กลายเป็นไอ้นี่ นี่คือวิธีรักษาหยุดความอยากกินอย่างท้าวร ต้องคิดถึงเวลาที่มันออกมาจากร่างกายอย่าไปคิดถึงตอนที่มันอยู่ในจานถ้าเวลามันอยู่ในจานแล้วมันอยากกินถ้าพอมันออกมาจากร่างกายไปอยู่ในโถส้วมแล้วมันก็ไม่อยากกินแล้วอ่าแล้วต่อไปก็จะไม่อยากกินแต่ก็ยังกินอยู่ แต่กินแบบกินยา เวลาเรากินยาเราอยากกินไหมแต่กินใช่ไหมพอรู้ว่าต้องกินใช่ไหม ก็เหมือนกันอาหารนี้ต่อไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอุจจาระต่อไปเราก็จะไม่อยากกิน แต่เราก็ยังกินมันอยู่ ถึงเวลาก็กินมัน กินมันเหมือนกินยาได้ แต่เวลาไม่ถึงเวลาก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน เพราะไม่ไปคิดถึงมัน คิดถึงที่ใดก็คิดถึงตอนที่มันออกมาทุกทีเนี่ยวิธีแก้แก้ลำกิเลสแก้ลำตัณหาความอยากต่างๆมันหลอกให้เรา กินแล้วมันเป็นโทษมากกว่าเป็นเป็นคุณใช่ไหมกินมากแล้วเป็นยังไง น้ำหนักเกิน เสียความงามไป แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขข้อเนี่ยข้อเข่าเนี่ย หมอบอกน้ำหนักเกินเข่ามันรับน้ำหนักไม่ไหว มันก็เกิดอาการอักเสบอะไรขึ้นมา เจ็บขึ้นมา โรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจ มีมาจากการที่เรารับประทานอาหารตามความอยาก ถ้าเรารับประทานอาหารแบบรับประทานยาจะไม่มีโรคภัยเหล่านี้ ดูคนผอมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเท่าไหร่ความดันก็ปกติ ไขมันก็ปกติ น้ำตาลก็ปกติเข่าก็ไม่มีปัญหา เนี่เห็นงานชัดๆก็ยังยังสู้ความอยากไม่ได้ยังยอมสละความสวยงามก็ว่าไม่สวยดีก็อดใช่ไหมอดแล้วมันทุกข์กว่ากว่า กว่าไม่สวยนะก็เรายอมไม่สวยดีกว่าแต่มันจะทุกข์มันจะเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วอายุจะสั้นอายุจะไม่อยู่ไม่ไม่ยาวนาน อันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เรื่องอายุเรื่องร่างกายเนี่ยแต่ที่มันเป็นปัญหาก็เกิดใจเราจะไม่ไม่เป็นสุข เดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็อยากอูกแล้วเดี๋ยวต้องหามากินอยู่เรื่อยๆหามาดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอมันไม่ได้ทำให้เราพอ การที่เราจะทำให้เราพอก็คือเราต้องหยุดมันพอคิดถึงอุจจาระบ่อยๆนั้นมันจะพอเลย มันจะไม่อยากกินนะ พอไม่กินแล้วที่สบาย ถึงเวลาค่อยกิน อย่างพระนี่พระเจ้าสอนว่ากินวันละมื้อก็พอถึงเวลาก็กินหนเดียว กินเท่าไหร่ก็ได้ ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่มีวันที่จะน้ำหนักเกิน ถ้ากินวันละครั้งเดียวแต่ก็ให้กินตามความต้องการของร่างกายพอกินแล้วรู้สึกว่า เริ่มจะอิ่มแล้วก็หยุด อย่าไปบังคับให้มันกินต่อ กินอิ่มแล้วมันก็อึดอัดท้องใช่ไหม จะทำอะไรก็ทำไม่ไหว อยากจะนอน ง่วงนอน แต่ถ้ากินพออิ่ม พอรู้สึกว่าหายหิวแล้วก็หยุดกิน พอรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วก็หยุดกินแล้วก็จะเบาสบาย ไม่ง่วงนอน ไม่อึดอัดไม่ต้องคอยไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่เลย ใส่ได้ ไม่กี่เดือนเอาใส่ไม่ได้อีกแล้ว แต่ปัญหาที่ต้องการจะแก้คือปัญหาทางใจ ปัญหาที่ว่าไม่มีความสุข ถ้าไม่ได้กินพอได้กินก็มีความสุขแต่ก็เดี๋ยวเดียว ไม่กี่ชั่วโมง เดี๋ยวก็อยากกินอีกแล้วก็ต้องหากินไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปเจอวันที่หมอบอกว่ากินไม่ได้แล้ว หมด กินมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ต้องอดแล้ว ตอนนั้นก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้ว งั้นมาหัดทุกข์ตอนนี้ดีกว่า ทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้กินดีกว่า แล้วไม่ทุกข์มาก ถ้าเรารู้จักวิธีสอนใจ ให้มันมองในสิ่งที่เราไม่อยากจะกิน มันก็จะไม่กินเองพอคิดถึงขนมก็คิดถึงตอนที่มันกลายเป็นอุจจาระไป เรากำลังกินอุจจาระนี่หว่ากินมันทำไมใช่ไหม อุจจาระมันมาจากไหนทำมันมาจากขนมที่เรากินมันมาจากไหน พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะตัดความอยากในอาหารได้แล้วจะอยู่อย่างสบาย ไม่ต้องคอยสต๊อกขนมอะไรไว้ตามที่ต่างๆ ตามลิ้นชักตามตู้ตามอะไรเต็มไม่หมด เวลาบางทีตื่นขึ้นมานี่คว้าหาขนมก่อนละ นะนี่คือปัญหาทางใจ ใจของเราไม่มีความสุข เพราะความอยากมันคอยกดดันจิตใจเรา บังคับให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา ได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียว แล้วเดี๋ยวก็ต้องหามาใหม่เดี๋ยวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมา แล้วก็จะทำให้เราต้องไปเกิดใหม่ เพราะเวลาร่างกายนี้ตายไป ความอยากยังไม่หมด ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาตามทำตามความอยากต่อ เราก็เลยต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ การเกิดนี่มันดีน้อย มันมันไม่ดีมากกว่า ดีตรงที่ว่าได้ทำนู่นทำนี่ตามความอยากนั่นแหละแต่ไม่ดีตรงที่ว่าต้องมาดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ร่างกาย เมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องเกิดถึงสอนพระเจ้าสอนให้ทำทานเพื่อไม่ให้ไม่ให้ใช้เงินทอง ไม่ต้องพึ่งเงินทอง พึ่งแต่เฉพาะเงินทองที่จะซื้ออาหารก็พอ ซื้อปัจจัยสี่ก็พอ แต่เงินทองที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่อย่าไปซื้อให้เสียเวลา เพราะเหมือนซื้อยาเสพติด ยาเสพติดนี่เราไม่เสพเราก็อยู่ได้ใช่ไหม แต่คนที่ติดนี่อยู่ได้ไม่ไม่มียาเสพติด ตอนนี้เราก็ติดเหมือนกันเราก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องมาเลิกติดรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการมาถือศีลแปดกัน การถือศีลแปดนี้เป็นการเลิกหาความสุขทางตาหู จมูกลิ้นกายแล้วจะได้มีเวลามานั่งสมาธิ หยุดความคิดหยุดความอยาก พอหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้ว ก็สอนให้คิดไปในทางที่ไม่อยาก คิดว่าต้องตายอย่างเงี้ยคิดว่าต้องเจ็บต้องแก่ มันก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าไปหาหมอวันนี้หมอบอกว่าเป็นมะเร็ง เนี่ย รักษาไม่หายแล้ว ยังอยากไปเที่ยวไหมยังอยากได้แฟนไหมยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมมันไม่อยากได้แล้ว ถ้าเราคิดถึงความตายว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วนะ ต้องคิดแบบเอาจริงๆนะคิดแบบว่ามันเชื่อจริงๆว่าต้องตาย เนี่ยเกิดไปหาหมอดูหมอบอกพรุ่งนี้ต้องตาย นี่จะเชื่อหมอป่ะสองจิตสองใจเลยนะถ้าไม่เชื่อคงไม่ไปหาหมอนะ ถ้าหมอดูบอกพรุ่งนี้ต้องตายจะทำไงให้เราเชื่ออย่างนั้นดี เราจะได้ไม่โลภไม่อยาก เราจะได้มาปล่อยวางร่างกาย เราจะได้มาหยุดใช้ร่างกายกัน พอคนรู้ว่าจะตายนี่ไปอยู่วัดกันนะไปปฏิบัติธรรมกัน ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปปรงกัน แต่เวลามันจะไม่พอสิควรที่จะทำตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังมีเวลามากอยู่ อย่าไปรอเวลาที่หมอบอกว่าเหลือไม่กี่เดือนแล้วตอนนั้นมันจะเวลาจะไม่พอ งั้นพยายามทำเงิน เงินทองที่จะไปเที่ยวเอาไปทำบุญแทนนะเอาทำที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องทำที่วัดก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้ทำกับเด็กอนาถาทำกับเด็กพิการทำกับคนแก่คนชราคนที่ไร้ที่พึ่งต่าง ๆ คนที่เดือดร้อนเอาไปทำบุญแทนที่จะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทำบุญ แทนที่จะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ ก็เอาไปทำบุญ แทนที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ ก็เอาไปทำบุญแทนที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เอาไปทำบุญ แล้วต่อไปความอยากเที่ยวอยากซื้อของเหล่านี้มันจะหมดไปเอง แล้วต่อไปเวลาท่านขาดเงินขาดทองเราก็จะไม่ทุกข์ เพราะไม่มีความอยากใช้เงินซื้อของต่างๆ เราก็จะอยู่เป็นสุข เราก็จะไปอยู่วัดได้ ไปรักษาศีลแปดได้ ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ ไปปรงได้ พอเราปรงได้แล้วเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่หายเราก็เฉยเฉยพอปรงได้แล้ว ปล่อยวางร่างกายได้แล้วพร้อมให้มันไปแล้ว พร้อมให้มันตายแล้ว เราจะอยู่อย่างสบาย ทุกนิดหน่อยทุกตอนที่ต่อสู้กับความอยากนี้ท่านเอง พอจะนะความอยากแล้วก็สบาย ทำทานเพื่อให้เราฝืนความอยาก รักษาศีลก็ให้เราฝืนความอยาก นั่งสมาธิก็ให้หยุดความอยาก คิดทางปัญญาก็คิดให้เราเลิกความอยาก ทุกอย่างนี้พุ่งเป้าไปที่การตัดความอยากทั้งเพราะความอยากเป็นตัวปัญหา ถ้าเป็นร่างกายก็เหมือนเชื้อโรคโรคเอดนี้เชื้อเอชไอวีมีใครอยากได้เชื้อเอชไอวีกันไหมก็อยากจะกำจัดมันเท่านั้นเนี่ย ตอนนี้ยากำจัดยังไม่มีก็เลยเอายาต้านไว้ก่อน สมาธินี่ก็เหมือนยาต้านต้านความอยาก ยังกำจัดมันไม่ได้ สมาธินี่ต้านมันได้ เวลาเกิดความอยากก็นั่งสมาธิ พอจิตสงบความอยากก็หายไป แต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ อย่างถ้าต้องการที่จะฆ่าความอยาก ต้องใช้ปัญญา ต้องเห็นโทษของการทำตามความอยาก ทำแล้วก็จะ องทำไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่สามารถจะทำได้ก็จะทุกข์อยู่ดีงั้นสู้ทุกข์ตอนนี้ดีกว่า ทุกข์กับการไม่ทำเสียตอนนี้ พอเราทุกข์คนเดียวแล้วก็จะหายทุกข์ไปตลอด พอเราชนะความอยากแล้วต่อไปความอยาก มันก็จะสู้เราไม่ได้ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความอยากอีกต่อไป เราก็จะอยู่เฉยๆได้ท่านให้สอนทำบุญทำทาน รักษาศีลศีลห้าก่อนถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็หัดรักษาศีลห้าไปก่อนศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปด รักษาศีลแปดได้ก็ไปปีกวิเวกได้ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิได้ พอนั่งสมาธิได้ใจสงบได้พอออกจากสมาธิมาพอใจจะคิดไปทางความอยากก็สอนมะว่า คิดไปหาความทุกข์ความอยากก็คือความทุกข์ ถ้าอยากไม่ทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยาก มันก็จะเลิกคิดหรือคิดว่าสิ่งที่เราได้มา เดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ อาหารที่ได้มา เดี๋ยวมันก็กลายเป็นอุจจาระไป คิดอย่างนี้ หรือสิ่งที่เราได้มาแล้ว เดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปพังไปหมดไป ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไร มันก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุข ไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไป ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกาย ถ้ายังต้องพึ่งร่างกายอยู่เวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะทุกข์มาก จึงไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ไม่มีใครอยากจะตายกัน เพราะเมื่อร่างกาย ตายไปก็ไม่สามารถใช้ให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ ได้ แต่ถ้าเราไม่ต้องการมีรูปเสียงกลิ่นรสแล้ว เราก็ไม่เดือดร้อน จะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหา เพราะเราไม่ใช้มันละไม่ต้องใช้มันละแต่เวลาร่างกายนี้หมดไป ก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่ แต่ถ้ายังต้องใช้ร่างกายอยู่ พอร่างกายนี้ตายไป ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ แล้วก็มาต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ปากกัดปีนถีบใช่ไหมหากินหาอะไรต่าง ๆ แล้วพอมีเงินเกินก็เอาไปเที่ยวกัน แล้วก็ติดเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของต่างๆ แล้วก็ติดมันพอไม่มีเงินก็เดือดร้อน เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา จากการทำตามความอยากมาเลิกทำตามความอยาก ด้วยการทำทาน เวลาอยากจะเอาเงินไปซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาไปทำทาน เวลาอยากจะทำอะไรก็อย่าทำทำแล้วมันเกิดโทษ อย่าทำอย่าไปฆ่า อย่าไปลักทรัพย์ อย่าไปประพฤติผิด ประเวณี อย่าไปโกหกหลอกลวง อย่าไปดื่มสุรา ยาเมา พอหยุดห้าข้อนี้ได้ก็เพิ่มอีกสามข้อ อย่าไปกินอาหารหลังมื้อเที่ยงไปแล้ว อย่าไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆ อย่าแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยเครื่องสำอาง ด้วยการทำเผ้าทำผมอะไรต่างๆด้วยการใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆ เสียเวลาเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวเดียว ได้มาแล้วก็หมดไปแล้ว เมื่อคืนนี้ไปเที่ยวมาตอนนี้หายไปไหนหมดละเมื่อกี้ไปกินมาตอนนี้หายไปไหนหมดละเดี๋ยวเย็นก็อยากกินขึ้นมาอีก นี่ไม่ได้กิน นี่กินมื้อเดียวเนี่ย กินตอนเช้า เย็นก็ไม่ได้กินนะเพราะไม่ได้กินตามความอยาก พอถึงเที่ยงก็ไม่ได้อยาก พอถึงเย็นก็ไม่ได้อยากก็ไม่รู้สึกอะไร อยู่ได้ กินมื้อเดียว เพราะไม่มีความอยากกิน ราะกินเหมือนกินยา กินตามหมอสั่งพระพุทธเจ้าสั่งให้กินวันละมือ้อเราก็กินตามที่พระพุทธเจ้าสั่ง ให้ฉันวันละมือ้อสบายกับคนกินวันละสามมือ้อ เดี๋ยวไปกินอาหารไม่ถูกใจก็ไม่อร่อย บางทีต้องขับไปนู่น อีกร้อยกิโลไปหาอาหารอร่อยกินกัน เดี๋ยวดีไม่ดีไปเจออุบัติเหตุกลางทางซะก่อน ก่อนจะไปถึงร้านอาหารลดความตายก่อนดิ้นรนไปหาความทุกข์กันเข้าใจไหมให้เห็นโทษของความอยากแล้วทำตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยทำทานรักษาศีลศีลห้าศีลแปดแล้วก็มานั่งสมาธิมาหยุดความคิดหยุดความอยากนี่เป็นการหยุดชั่วคราวก่อน พอหยุดชั่วคราวได้หยุดความคิดได้ ขั้นต่อไปก็ดึงใจให้ไปคิดในทางที่จะทำให้เราไม่อยาก คิดถึงความตายมันก็ไม่อยากคิดถึงสิ่งที่เราได้มา แล้วต้องเสียไปเราก็ไม่อยาก ไม่มีอะไรที่เราไม่เสียนะได้อะไรมาก็ต้องเสียมันไป ไม่ช้าก็เร็ว เวลาเสียก็ทุกข์กัน ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะเสีย ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรละท่านสละหมดน่าจะสมบัติ มีก็ของที่เสียก็ไม่เดือดร้อน มีบาทใบหนึ่งเสียบาทไปก็ไม่เดือดร้อนมีจีวรมีผ้าสามผืนไว้สวมใส่มีร่างกายเสียไปก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ถ้าไม่มีความอยากใช้ร่างกายแล้วก็ไม่มีไม่ต้องมีร่างกายถ้าไม่อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย เนี่ยต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้อย่างถาวรแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป อยู่สวรรค์ไปตลอดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อม เรียกว่านิพพาน สวรรค์ชั้นอื่นๆ ยังมีวันเสื่อมอยู่ สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพ เดี๋ยวก็ต้องเสื่อมกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ มาทำบุญใหม่ พอทำบุญตายไปก็ไปสวรรค์ใหม่ ถ้าไม่ทำบุญทำบาปตายไปก็ไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก ก็กลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพาน ถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ขึ้นขึ้นลงลงไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้าง แล้ว แต่บุญแต่บาปที่ทำไว้ คนเราไม่มีใครคิดอยากจะทำบาปแล้วแต่พอถึงเวลาจริง ๆ มันหยุดไม่ได้ เวลาอยากได้อะไรมาก ๆ แล้วมันต้องต้องฆ่าก็เอาต้องทำบาปก็เอา ความอยากนี้มันรุนแรงมันสามารถสั่งให้คนนี้ทำอะไรต่างๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ คนฆ่าตัวตายก็ฆ่าเพราะความอยาก ไม่อยากอยู่แล้วอยากตาย เนี่ย มันก็ฆ่าตัวเองได้ มีใครอยากจะฆ่าตัวเองบ้างไหมตอนนี้ ไม่มีใครอยากฆ่าหรอกมีแต่อยากจะอยู่กัน แต่ถ้าเกิดไปเจอความทุกข์มากๆเข้าเนี่ย มันไม่อยากจะอยู่แล้ว มันอยากจะฆ่าตัวเอง อันนี้ก็เป็นความอยากเอง คนถ้าไม่มีความอยากมันก็ยังไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปฆ่าตัวเอง แล้วฆ่าตัวเองก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหา เพราะฆ่าผิดคน คนที่ต้องฆ่าก็คือความอยากไม่ไปฆ่า ไปฆ่าร่างกายที่มันไม่รู้อิโนอิเน่ฆ่าไปมันก็ไม่หายทุกข์เพราะความทุกข์มันอยู่ที่ความอยาก มันยิ่งทุกข์ใหญ่เวลาฆ่าฆ่าตัวเองนี่มันยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดใหญ่ตอนที่จะตาย มันไม่สงบหรอกการฆ่าตัวตายมันยิ่งทำให้ทุกข์ให้เครียดมากขึ้น วิธีจะทำให้มันสงบก็พุโทโธ พุโทโธไปหยุดคิด หยุดอยาก พอหยุดได้แล้วสบาย ตอนนี้เราหยุดไม่ได้ เราต้องมาหัดพุโทโธกัน มาสร้างสติกัน ต่อไปเราก็จะหยุดความคิด หยุดความอยากต่างๆได้ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่าง ใครจะไปก็ไป ใครจะอยู่ก็อยู่ ใครจะทิ้งเราก็ทิ้งไป ใครจะโกง เราก็ปล่อยเขาโกงไป เราไม่มีความอยากกับอะไรสักอย่างแล้วไม่เดือดร้อน อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียว พอ มีความสงบแล้วพอไม่ต้องมีอะไร ตอนนี้เราไม่มีความสงบกัน เรามีแต่ความอยากกัน ก็เลยต้องดิ้นรนปากกัดตีนทีบหาสิ่งต่างๆตามความอยากกัน เวลาไม่ได้ก็เสียใจ เศร้าส้อยหงอยเหงาซึมเศร้า คนซึมเศร้าก็เพราะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองก็เลยซึมเศร้า คนแก่เนี่ย มันทำอะไรไม่ได้ก็ซึมเศร้ากัน คนเจ็บซึมเศร้ากัน คนหนุ่มคนสาวก็ไม่ซึมเศร้า เพราะเขาทำอะไรได้ตามที่เขาต้องการ นอกจากว่าเขาไปผิดหวังในสิ่งที่เขาได้มา เสียในสิ่งที่เขารักไป อันนั้นก็อาจจะทำให้เขาซึมเศร้าขึ้นมาก็ได้ นี่คือฤทธิ์ของความอยาก ถ้าไม่มีความอยากแล้ว สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดกับใจ ความซึมเศร้า ความเศร้าโศกเสียใจ ความ เหงาความว้าเหวความอยากตายอะไรต่าง ๆอันนี้มันจะไม่มีในใจ มันจะมีแต่ความผ่องใส สดชื่น เบิกบานตลอดเวลา อันนี้แหละประโยชน์จากการที่เรามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนทำทานไปถ้ามีเงิน ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำ ถ้ามีเงินไว้สำหรับแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องทำทาน รักษาศีลไป รักษาศีลห้าไปรักษาศีลแปดไปไปนั่งสมาธิกัน ไปหยุดความอยากกัน พอเราชนะความอยากแล้วเราก็สบายใจจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าหมองอีกต่อไป จะมีแต่ความสุขความสดชื่น เบิกบานไปตลอดที่พระเจ้าเรียกว่าปรมังสุขขังเนี่ย ความสุขของใจที่ไม่มีความอยาก ใจที่ไม่มีความอยากเราเรียกว่านิพพาน ใจที่ยังมีความอยากนี้ เราเรียกว่า วัฏฏะสงสาร ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ ใจที่ยังมีความอยากก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็มาทำบาปทำบุญกัน แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปเกิดในนรกบ้าง ขึ้นขึ้นลงลงไป เรียกว่าวัฏฏะสงสาร สังสารวัฏเนี่ยที่อยู่ของสัตว์ที่ยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพาน ที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ที่ยังมีความอยากมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ เรียกว่าสังสารวัฏหรือตายภพเนี่ย ตายภพภพนี้เขาแบ่งไว้สามระดับ กามภพคือที่อยู่ของพวกที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่พวกมนุษย์ พวกเดรัจฉาน พวกเปรตพวกเทวดานี่เป็นพวกที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่พวกที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปอยู่ที่รูปภพกับอรูปภพรูปภพก็คือผู้ที่ได้รูปฌานนั่งสมาธิจิตสงบในระดับรูปฌานหนึ่งสองสามสี่ ก็ได้รูปประพบ ถ้าจิตสงบมากกว่านั้นอยู่ในระดับอรูปฌานก็จะได้ไปเกิดในอรูปประพบมีความสุขมากกว่า รูปประพบ แต่เป็นความสุขชั่วคราว เดี๋ยวก็หมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ อยากจะสุขอย่างนี้ไปตลอด ก็ต้องมีปัญญา เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยาก ความเสื่อมจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดจากความอยาก ตัดความอยากได้จิตก็จะไม่เสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะกลายเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานไป ไม่เสื่อมแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จบ ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป มีแต่สุขหนอสุขหนอไปตลอด อาแล้วนะจะให้พร ยะถาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโธรรมาวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลาใครต้องการหนังสือซีดี ก็เชิญหยิบได้นะฉอนหนังสือแจกฟรีเป็นธรรมทาน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักขอพักกินน้ำก่อนไม่ให้พักกินน้ำเลยนะจะให้ต่อยตลอดใครอยากได้อะไร เอาเลยหยิบได้ ใครต้องการทำอะไรก็ทำตอนนี้ เดี๋ยวจะสนทนาทำอีกช่วง ช่วงนี้เป็นช่วงพักอยากจะถ่ายรูป อยากจะทำอะไรก็ทำมันตอนนี้ เดี๋ยวก็โดนเขาด่าอีกครับว่าไม่มีแก้วดื่ม อันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะจากห้าร้อยสี่เหลือสี่ร้อยสามสิบวันนี้ขึ้นถึงห้าร้อยนะวันแรกนะ ครั้งที่สองครับ ครั้งที่สองมีห้าร้อยอยู่ครั้งครับยูทูบก็สามสิบยูทูบตอนนี้มันเหมือนยี่สิบกว่าแล้วมันเหมือนว่ามันมีปัญหา ช่วงนี้เป็นที่สัญญาณเลย เมื่อเมื่อเมื่อเช้าเปิดไปอินเทอร์เน็ตหมด ผมก็เลยเติมไปแล้วอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจหมดยี่สิบห้ากิก ก็เลยเติมเข้าไปแล้วต้องเติมนะ ที่เขาให้เป็นแค่เฉพาะประจำเดือนนะครับแต่ว่าคงไม่เป็นไรครับอาจารย์ถึงถึงคนจะตามน้อยแต่ไงเขาก็ตามมาดูย้อนหลังอยู่ดีพอยอดคนดูก็ขึ้นสามร้อยห้าร้อยตลอด ขึ้นเรื่อยๆครับอาาจรย์้อนหลังแล้วภาพมันชัดไหมชัดครับอาจารย์อตนทีิง YouTube มันดีกว่า จอมันกว้างกว่านะรอ Facebook อัปเดตอยู่ครับเขาแจ้งว่าจะอัปเดต แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลยกว้างแล้วเดี๋ยว ไอโฟนเจ็ดมันจะเป็นกล้องเทเลด้วย ซูมก็ได้จอกว้างก็ได้ มีสองมันมีสองกล้องรู้ป่ะ ใช่ครับมันมีกล้องสองยังไม่ค่อยรู้เรื่องการทำงานก็สำหรับตัว wide angle ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวตัวซูมดึงเข้าเป็นเทเลก็แสงนี่สว่างขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเขาเขาเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขาเอาสองกล้องเลยเผื่ออยากจะถ่ายที่ไกลก็ดึงมันเข้ามาได้ แล้วท่านอยู่ที่ใกล้จอมันแคบใช่ไหมก็ทำให้มันกว้างได้ อย่างพวกเซลฟี่นี่เขาจะชอบอันนี้มันจะกว้างเห็นว่าประมาณเดือนหน้าก็จะมาแล้วครับไอโฟนเจ็ดน่าจะจะเห็นใครแจ้งมาแล้วนะมีคนเขาพูดไปพูดถึงเรื่องไอโฟนแปดแล้วตอนนี้คิวที่จองไปถึงไอโฟนสิบสามแล้วครับ แล้วต่อไปไอโฟนแปดนี่ชาร์จไฟแบบไม่ต้องใช้สายอ่ะชาร์จแบบไร้สายได้ สบายอยู่ตรงไหนก็ปล่อยมันชาร์จไปมันต้องใช้แท่นอยู่ไหมอาจารย์หรือว่าไม่ต้องไม่ต้องวางบนแท่นไม่ต้องไม่ต้องวางบนแท่นใช้งานไปแล้ว แล้วก็ขอให้มันอยู่ในรัศมีของที่มันสามารถที่จะ ก็แท่นก็แท่นมันก็จะเสียบอยู่กับที่ที่ตัวคื ตัวไอ้ตัวปลั๊กไงแล้วมันก็จะส่งส่งไฟมาเข้ามาทางเครื่องเหมือนส่งกระแสสัญญาณทีนี้ก็สะดวกไม่ต้องใช้สาย Apple ก็เล็งไปที่ความใช้งานแบบสะดวกสบายตอนเย็นนี้ก็ไม่มีไม่มีสายแล้ว เสียงไอ้หูฟังใช่ครับตัวนี้ที่ห่วงครับอาจารย์เพราะว่าว่าว่ามันจะแปลออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนว่าเสียงมันจะมีปัญหาไหมก็ออกจากช่องชาร์จเนี่ยครับชาร์ ก็ไปเข้าหูฟังก็ตอนนี้ครับที่ห่วงถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาก็คือทุกอย่างก็โอเคครับอืมเพราะเราต้องใช้สายครับต่อไปเขาคงจะไอตัวนี้คงผลิตแบบรับแบบไม่ต้องใช้สายก็ได้มั้งอ๋อไม่ต้องใช้สายเลยไม่ไอตัวที่ตัวนี้เหรออ่ามันมันก็ต้องพัฒนาไล่กันใช่ไหมมันจะได้ทันกันมันก็ไม่เสถียรนะครับอาจารย์มันก็เหมือนบลูทูธเดี๋ยวก็ทำอะไรอย่างนี้อ๋อ ไม่รู้เหมือนกัน อ่ะ ว่าเขาใช้สัญญาณอะไรครับ แต่สัญญาณก็คงจะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ไม่ได้เป็นบลูทูธเนี่ยถ้ามีปัญหาเขาซองมางไว้ตรงนั้นเลยเนาะมันจากกรุงเทพเหรอ มาจากกรุงเทพค่ะมาก่อนมาแล้วที่เป็นเพื่อนอายารมาชิมนะคะมาพาเพื่อนอาจารย์มาชิมมาเมื่อเดือนตอนนี้ทำงานกับอายการอยู่ป่ะเปล่าค่ะทำคนละที่แต่ว่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันอาจารย์ก็อยู่ด้านกฎหมายแล้วก็สอนสอนติวนะคะ พวกตำรวจสอบขึ้นนายร้อยช่วงนี้เป็นช่วงตีอันนี้แกอยู่ที่กรุงเทพเลย อยู่ตอนนี้ย้ายเขาอยู่สำนักงานอายการสูงสุดต้องการหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะ จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญดีกว่านะเที่ยวให้น้อยหน่อยต่อไปจะได้ไม่ไม่ไม่ติดเที่ยว แล้วไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินเที่ยวเข้าใจไหมเที่ยวก็เหมือนยาเสพติดนะคนที่ติดแล้วมันก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเหมือนยาเสพติด คนที่เสพยาเสพติดมันก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆ พอไม่ได้เสพก็ทุกข์แต่คนที่เขาไม่เสพยาเสพติดเขาก็ไม่ทุกข์ คนที่เขาไม่ติดเที่ยวเขาก็ไม่ทุกข์ เขาไม่ได้เที่ยวเขาก็ไม่ทุกข์พยายามลดสิ่งเหล่านี้ลงแล้วจะจะมีความสุขมากขึ้นกลับลาเลยสาธุพอดีชาเพื่อนๆมา อ่าได้ทำมาดูธุรกิจเขาก็เลยตาขอให้ประสบความสำเร็จนะ ารมาถวายเก้าชุดอาตาบริคารเลยเลย ชุดบวชเลยเลย มีอะไรบ้างอะมีบาตมีจีวรมีครบเลยเลยบวชได้เก้ารูปเลยเลยโอ้โหมีล่มมีรองเท้าโอ้โหขออนุโมทนานะใครอยากจะบวชมารับไปเลย เอาไม่ต่อสักชุดอาจารย์ครับเดี๋ยวลาอ่าขออนุโมทนานะ ขอให้ทำมากินเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะ กระเป๋าลืมลืมปิดเครื่องเนี่ย เดี๋ยวทานหมดนะ คำถามว่ามา อันนี้ก่อนอันนี้ก็อยากจะถามก่อน คือตอนช่วงเนี้ยค่ะคือจิตมันจะเหมือนกับอยากนิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะมันไม่มันอยากไม่ได้หรอกมันต้องพุโทโธมันถึงจะนิ่งมันต้องมีสติคอยควบคุมความคิด อย่าให้มันคิด ความอยากนี้ก็เป็นความคิดละหยุดความอยากนี้แล้วก็กลับมาพุโทโธแล้วกลับมาอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรไป อย่าให้มันคิดให้มันอยู่ปัจให้มันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ เดินยงกรมให้รู้เฉยๆก็ได้ รู้กำลังก้าวเท้าซ้ายขวา ซ้ายขวาไปแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเอง เดี๋ยวมันก็นิ่งเอง ความนิ่งไม่ได้เกิดจากความอยากให้มันนิ่ง ความนิ่งเกิดจากการหยุดคิด หยุดอยากเข้าใจไหมต้องหยุดคิดให้ได้ หยุดอยากให้ได้ ถ้าหยุดคิดมันก็หยุดอยาก ที่มันอยากเพราะมันคิด มันคิดถึงความสงบ มันก็อยากจะสงบ แต่นี่ไม่ใช่ความสงบพอรู้ว่าอยากสงบก็หยุดคิดเสียหยุดอยากถ้าหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธหยุดมันไปต้องพุทโธไปแค่นี้มันจะตายเลย เดินไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว เดี๋ยวมันก็สงบเอง พอถ้าอยากให้สงบเต็มที่ก็ต้องนั่งหลับตา พุทโธต่อไปก็ได้หรือดูลมหายใจไปก็ได้อย่าคิด อย่าอยากเพราะเดี๋ยวมันก็สงบเอง ันง่ายจะตายไปแ้วไม่ทำกันได้นเองชอบคิดกันเหลือเกินคิดว่าทำไงให้มันสงบ ยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่เลยอาจารย์ไหมหยุดคิด หยุดพอหยุดคิดแล้ว มันก็หยุดอยาก พอหยุดอยากมันก็สงบ คิดอยู่นี่แหละวนอยู่ในอ่างเลยเหมือนงูคอยจะตามกัดหางมันเี่ะ หัวหัวมันยื่นออกไปจะไปได้หาหางหางมันก็หนีไปอยู่เรื่อยนะแล้วอย่างนี้มันจะสงบมันได้เมื่อไหร่ คิดอยากจะให้มันสงบ ยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ วิธีจะให้มันสงบก็บอกแล้วพุทโธพุทโธคำเดียว ทำไม่ได้กันชอบคิดกัน กลับหาว่าคิดว่าพุทโธต้องโง่ไม่ฉลาด ไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องได้ราวเลย สู้คิดไม่ได้ แต่นี่มันเป็นเรื่องของทางโลก ทางธรรมนี่มันต้องไม่คิด มันต้องโง่มันถึงจะดี ฉลาดแล้วมันทุกข์เข้าใจไหมฉลาดทางโลกนี่มันทุกข์สู้โง่โง่โง่ดีกว่าโง่ทางโลกแต่ฉลาดทางธรรมฉลาดทางธรรมก็หยุดคิดนี่เรียกว่าฉลาดทางธรรม ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป ในทางโลกเขาว่าโง่นั่งเฉยเฉยพุทโธพุทโธมันจะได้อะไรวะชวยมานั่งคิดหาเงินหาทองไม่ดีกว่าเลย ได้มันได้เงินทองแต่มันได้อะไรด้วยนะมันได้ความเครียดไหมได้ความฟุ้งซ่านไหมได้ความอยากต่างๆไหมคือเหมือนกับว่าอย่างตอนที่สมมติว่าคือเราคือใจเราไม่อยากคิดอยู่เฉยๆนี่นะคะ แล้วคราวนี้มันเหมือนกับว่าคือแม้พอจะออกจากสมาธิก็คือไม่ไม่ยอมไปคิดทางปัญญาออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าตอนที่มีปัญหาทุกเนี่ย มันก็จะสามารถน้อมไปคิดได้ มันมันไม่คิดก็ต้องบังคับมันสิต้องบังคับเออ ใช่ มันท่องอาการสามสิบสองไปก่อนก็ได้ท่องว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันท่องมันซ้ำไปอย่างนี้เรื่อยๆ เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดพลาดจากกัน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม คนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คนนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คิดอย่างนี้ไปก่อนให้เราจะค่อยๆน้อมอ่าอ่ามันติดอยู่ ประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะปกติไม่เคยติดเยอ่ยเวลาคิดหาเงินนี่ไม่ต้องบังคับมันเลยเนะโอ้ยมันไปได้หมดเลย ช่องนี้ไม่ได้ไปช่องนั้น ช่องนั้นไม่มีช่องให้ไปหลายช่อง พอช่องปัญญานี่ทึบหมดปิดหมดเลย นึกไม่ออกเลยคิดไม่เป็นเลย คิดไม่เป็นก็เอาสูตรที่พระเจ้าสอนให้คิดก่อนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เดี๋ยวมันก็ขยายความเป็นใครว่างว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยอาการสามสิบสองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองถึงต้องอาศัยความคิดของพระเจ้าเป็นผู้นำร่องก่อน เมื่อเราคิดเองไม่เป็น เราก็ต้องทำตามที่พระเจ้าสอนให้คิด ให้พิจารณาร่างกาย ให้พิจารณาการสามสิบสองอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะลงไปมีหนังหุ้มห่อเป็นที่สุดรอบ มีอาการต่างงดังต่อไปนี้ มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนัง มีเนื้อ มีเอ็นมีกระดูกอันนี้ปัญญาทั้งนั้นทำไม่คิดอ่ะคิดไปเสียท่องไปก่อนก็ได้นะท่องอาการสามสิบสองได้อย่างตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นหมอเนี่ยจำได้ไหมอาการสามสิบสองเนี่ย ทั้งอนุโลมปฏิโลมได้ป่ะแล้วลองถอยหลังดูสิถอยกลับมาจะไปยากอะไรแค่สามสิบสองอาการ พอท่องได้ต่อไปก็ นึกถึงแต่ละอาการแต่ตอนต้นท่องชื่อมันก่อนพอท่องชื่อได้แล้วทีนี้ก็หยุดไปเอาดูทีละอาการผมเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหน เล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหน เล็บอยู่ตรงไหน นี่เป็นปัญญาทั้งนั้นเนี่ยแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันดำไปตลอดหรือเปล่าผม แล้วมันสั้นไปตลอดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ขาวแล้วเดี๋ยวมันก็ร่วง เดี๋ยวก็สีสาโลน อันนี้ก็ปัญญาทั้งนั้นเนี่ย คิดไปสิมันมีให้ช่องให้คิดไม่คิดกันเอง เนี่ย คิดอันนี้จัง อนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟผมตัดไปทิ้งไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปทิ้งไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินไปเล็บตัดไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปมันก็ดินทั้งนั้นเลยออันนี้แหละเรียกว่าปัญญา พิจารณาร่างกายก่อนอย่าไปคิดพิจารณาเรื่องอื่น เอาร่างกายนี้ให้ได้ก่อน เอากายวิภาคให้ได้ก่อน ให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อน ต่อไปจะเห็นว่าร่างกายมันก็มีแค่อาการสามสิบสองมันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไร มันก็มีแค่อาการสามสิบสองเราไปตั้งชื่อให้มันเองว่าเป็นนายกนายขอเป็นนางสาวนายเป็นอะไรเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรไปนี่มันเป็นชื่อมันตัวจริงของจริงก็แค่ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ แล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหมด ตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญา การคิดตามที่พระอาจารย์สอนนะครับ เรื่องการทำตัวเป็นภาคคิริ้วผมมีความรู้สึกว่ามันก็คือทำให้เราละอัตตาตัวตนลงได้พอละลงได้เนี่ย มันก็ไม่รู้จะคิดไปเพื่ออะไรมันเลยว่าทำอะไรก็สักแต่ว่าทำไปครับอาจารย์มันก็ทำให้ เลิกคิดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ ก็ทำตามเหตุตามผลไป ไม่ได้ทำด้วยความอยากถ้าทำ ถ้ามีตัวตนก็ทำอยากทำแล้วจะได้รางวัล จะได้คนชม ว่าเราเก่งเราดี เราทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ต้องการสรรเสริญต้องการรางวัล ต้องการลาบสักการะแต่ถ้าทำตามหน้าที่ไม่ทำด้วยตัวตนก็ทำไปถึงเวลาต้องทำอะไรก็ทำไปใครจะให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัลก็ไม่สนใจ ใครจะด่าใครจะชมก็ไม่สนใจ แต่ก็ฟัง ถ้าคำด่าเป็นคำที่ดีชี้ความผิดของเรา เราก็แก้ไขไป เราทำอาจจะทำไม่ถูก หรือทำไม่ดี คนที่เขาฉลาดกว่าเขารู้ดีกว่าเราเขาบอกเรา แล้วก็ฟังไป แล้วก็มาพิจารณาดูว่าจริงไม่จริงจริงแล้วก็เอามาพัฒนาต่อไปได้ แต่จะไม่มีอารมณ์เพราะไม่มีเพราะไม่ถือว่ามีใครเขาด่าเราหรือว่าเราคนที่มีอัตราตัวตนมากใครพูดอะไรปั๊บก็จะเข้ามาที่ตัวทันทีว่ามันว่ากูนี่วะเวลาเขาชมก็ดีใจหน้ายิ้ม อ่า มีคำถามเข้ามายัง เดี๋ยวเอาสักสามโมงครึ่งใช่ไหมใช่โอเค ำถามจากคุณขันติพงศ์ผมไปหาหมอ หมอบอกเป็นมะเร็งตับ ผมมีความรู้สึกว่าเป็นไปดังคาด เนื่องจากผมรักษาไวรัสบีมาเจ็ดปี เลยทำให้มองเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติของมันที่จะต้องเป็นแบบนี้ ผมไม่ได้ทุกข์กับมัน จิตผมกับของสายกว่าที่ยังไม่เป็น ผมพิจารณาถูกไหมครับ ถูกแล้วแหละแสดงว่าเราเห็นธรรมนะเห็นอนิจจังของร่างกาย ร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ต้องตายไป ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราไม่ไปต่อต้านความจริงไม่ได้ไปอยากให้มันหายหรือไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ตาย เราก็จะไม่ทุกข์ เราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขจิตผ่องใสสบายใจ เพราะเรามีเวลาเนี่ย เราเราเป็นมาตั้งแต่เจ็ดปีมาแล้ว มันก็เลยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจได้ สังเกตดูคนที่เรารักนี่ถ้าเขา ตายเวลาแก่มากๆนี่เราจะไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เพราะเรามีเวลาเตรียมใจรับกับความจริงของเขาเห็นคนอายุปะเก้าสิบเนี่ยเราก็เราก็คิดว่ามันจะต้องตายมาหลายปีแล้วเนี่ย คิดอยู่ใช่ไหมมันจะไม่ตายพอถึงเวลาตายก็ไม่มีใครรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรมากนะ แต่คนที่ตายอายุสามสิบยี่สิบนี่โอ้ตกใจกันใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปเตรียมตัวคิดว่าเขาจะตายกันเราก็ตายนี่โอ้เราตกใจกันกลัวกันไปหมด แต่เราต้องคิดถึงทุกคนว่าจะต้องตาย จะตายได้ทุกเวลาทุกอายุอายุยี่สิบก็ตายได้สามสิบก็ตายได้สี่สิบก็ตายได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะพอใครตายก็จะไม่เดือดร้อน จะเฉยเฉยเพราะรู้ว่าความตายเป็นเรื่องปกติของทุกคน แต่ไม่สำคัญเท่ากับความตายของเรา เราต้องรับความตายของเราให้ได้ เราจะสบาย อ่าว่ามาคำถามจากคุณเจส การคิดในกายคือผมระลึกคิดในกายอยู่ตลอดเวลาตลอดสามเดือน ผมเดินจงกรมคิดในกายคาตาว่า สกปรกไม่สวย วันนั้นขณะที่ผมคิดอยู่จิตหมุนที่กลางอกสามถึงสี่รอบลงไปรวมสว่างสวัยเหมือนดวงไฟสว่างมาก สุขมากๆเลยครับ แล้วผมจะทำยังไงต่อครับเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้ ใช้พิจารณาอย่างนี้ไปกับคนที่เราหลงไหลข้างใคร คนที่เราอยากจะไปร่วมหลับนอนด้วย เวลาเห็นนางงาม เห็นดาราภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็ให้คิดถึงอสุภะของเขา มันจะได้ไม่เกิดความอยากขึ้นมาไอ้ที่เราพิจารณาแล้วจิตรวมนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นการปัญญาอบรมสมาธิไงเราพิจารณาอสุภะแล้วจิตมัน มันปล่อยวางความอยาก มันก็สงบลง มันก็เป็นสมาธิ แต่มันยังไม่ได้มาเอามาใช้กับการทำลายตัณหาความอยาก การหาความอยากมันจะเกิดตอนที่เราไปเจอของสวยๆงามๆคนสวยๆงามๆนะตอนนั้นเราต้องคิดถึงอสุภะพอคิดถึงอสุภะแล้วความอยากในตัวเขาก็จะหายไปคำถามจากคุณสิริวัล การพิจารณาผม เช่น พิจารณาที่ตั้ง เช่น เส้นที่อยู่ที่แขนเรียกว่าขนแขน อยู่ที่คิ้วเรียกว่าขนตาการพิจารณาที่ตั้งเพื่ออะไรคะก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงแล้วก็เวลามันมันเป็นอะไรไป ก็จะได้รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้แหละ มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวขนก็ร่วงเดี๋ยวผมก็ร่วง แสดงว่ามันเป็นอนิจจัง มันไม่มันเปลี่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมแล้วเวลามันกลายเป็นดินไปก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราแล้วใช่ไหมเวลาเราตัดผมทิ้งไปนี่มันยังเป็นเราอยู่ป่ะเป็นของเราอยู่ป่ะมันเป็นของดินไปแล้วใช่ไหมโยนทิ้งไปแล้วกลายเป็นดินไปแล้วทุกส่วนในร่างกายนี้เป็นของดินทั้งนั้น ของดินของน้ำของลมของไฟ เวลาฉี่ออกมานี่ก็เป็นของน้ำเข้าไปแล้ว เวลาหายใจออกมาก็เป็นของลมเข้าไปละลมเข้าลมออกน้ำเข้าน้ำออกดินเข้าดินออก มันก็มีอยู่แค่นี้ร่างกายเรา เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟแต่เราไม่มองมันนะเวลาหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ใช่เรื่องของลมเลยเวลากินน้ำแล้วฉี่ออกมานี่เป็นอะไร มันก็เรื่องของน้ำ เวลากินอาหารแล้วถ่ายออกมาเป็นอะไร มันก็เป็นเรื่องของดินใช่ไหมไอ้ที่ถ่ายออกมาเป็นอะไรอุจจาระนี่มันไม่เป็นดินมันเป็นอะไร มันก็เนี่ย เรื่องของดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยมีแต่เรื่องของดินน้ำลมไฟไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลย ตัวเราเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลย เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา แต่พอร่างกายนี้หายไปแล้วเราหายไปกับมันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้หายไปกับมันคำถามจากคุณพรชนก วางและว่างหมายความว่าอย่างไรคะอ่า เวลาถืออะไรไว้เราเอาไปวางก็อย่างนั้นแหละ ตอนนี้เราถือตัวเปล่าถือตัวก็ให้วางไว้ อย่าไปถืออย่าไปถือว่าเราสูงเราดีกว่าเขาเขาจะต้องเคารพเราเขาจะต้องให้เกียรติเราถ้าเราถือแล้วเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ถือเราก็ไม่เสียใจ ถ้าเราไม่ถือว่าเรา ต้องให้เกียรตินี่เขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่เสียใจยังอย่าไปถือ ถ้าวางแล้วมันก็จะว่างวางแล้วใจมันก็จะว่างจากการถือ มันก็จะสบายคำถามจากคุณเต้ ถ้าเราทำผิดแล้วรู้ว่าผิดเราจะเป็นบาปไหมคะอ่ถ้าทำทำผิดที่เป็นบาป มันก็เป็นบาปเลย บาปแล้วรู้จะรู้ไม่รู้มันก็บาปอยู่แล้วทำไปแล้ว แต่ที่รู้ก็ดีจะได้ไม่ทำซ้ำที่เขาบอกที่เขาสอนนี่เพื่อให้ไม่ให้ทำซ้ำเช่นเวลาใครทำผิดแล้วเขาถูกจับไปลงโทษเนี่ยเป็นการสอนไงสอนเป็นการเตือนว่า อย่าทำนะ ทำแล้วจะเจ็บตัวอย่างนี้เพื่อเราจะได้จำได้ แล้วครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ทำ เมื่อเราไม่ทำ เราก็จะไม่เจ็บตัว เราก็ไม่ต้องใช้บาป ถามจากคุณอ๋อม การพิจารณาการปฏิบัติของเรา เช่น การสวดมนต์ภาวนาหรือสวดมนต์บ่อย ที่อยากทำหรือว่างจะเกิดประโยชน์ไหมครับ พิจารณาหรือมันพูดอะไรไม่เข้าใจพิจารณาทำไมแต่ไมต้องพิจารณาด้วยฮะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนคำถามจากคุณน้อย ตัวรู้ธาตุรู้จะเกิดขึ้นต้องทำอย่างไรครับ ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรู้ได้เองไหมครับ หรือต้องสอบถามจากครูบาอาจารย์ครับว่านี่คือตัวรู้คือตัวรู้นี่มันไม่ต้องทำให้มันเกิดแล้วมันอยู่ตลอดเวลา แต่ตอนนี้มันถูกตัวคิดปิดไว้ เหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยใครเอาผ้าไปคุมไว้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมถ้าอยากจะเห็นพระพุทธรูปก็เอาผ้าออกซะผ้าที่คุม ไอตัวที่คุมตัวรู้นี่ก็คือตัวคิดไง ถึงบอกให้หยุดคิด พอหยุดคิดแล้วก็จะเจอตัวรู้วิธีจะหยุดคิดก็ต้องพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดเรื่องต่างๆแล้วเดี๋ยวพอมันหยุดคิดตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณโมนีตอนเช้าซื้อกับข้าวเพื่อที่จะใส่บาตรแต่ไม่เห็นพระบิณฑบาตแถวที่จะใส่เลยคิดว่าเอาไปกินเองที่ทำงานก็ได้ แต่พอมาเดินได้สักพักก็พบกับพระที่ออกบินทบาทพอดี ก็เลยเอากับข้าวที่ซื้อเตรียมไว้ที่คิดว่าจะกินเองแล้วไปใส่บาตรจะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรหรอกความคิดก็เป็นเรื่องของความคิดการกระทำก็เรื่องของการกระทำ ถ้าใส่บาตรก็ได้บุญ ถ้าไปกินเองก็ไม่ได้บุญก็เท่านั้น คุณอ๋อมถามประมาณว่า อ่า การพิจารณานะครับ แยกนะครับ อ่าการปฏิบัติ ของเราเช่นการสวดมนต์ภาวนาหรือสวดมนต์บ่อยที่อยากทำหรือว่าจะเกิดประโยชน์ไหมครับ ถ้าสวดมนต์ก็เกิดประโยชน์นะเนี่ยนั่งสมาธิมันก็เกิดประโยชน์แต่การพิจารณาว่าอยากจะทำ แต่ไม่ได้ทำมันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมถ้าคิดว่า เออสวดมนต์ดีนั่งสมาธิดี แต่ไม่ทำสักทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ การคิดอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ คิดแล้วต้องทำถึงจะเกิดประโยชน์ คิดว่าเออนั่งสมาธิดีรักษาศีลดีอะไรดีอ่ะปฏิบัติธรรมดีแล้วก็ไปทำกัน อย่างญาติโยมเนี่ย มาถือศีลแปดกันเนี่ยแสดงว่าได้พิจารณาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าเออถือศีลแปดน่าจะดีนะลองมาถือดูสิก็เลยมาถือศีลแปดกันดูทำแล้วก็จะได้ผลดี ถูกไหมถูกตามที่เขาถามไหมถูกครับอ่า คำถามก็ถ้าถ้ายังไม่เคลียร์ก็เขียนเข้ามาใหม่ส่งเข้ามาใหม่ได้แต่แต่ผมว่าเขาอาจจะถามประมาณว่าการพิจารณาการปฏิบัติคือแยกไงครับ พิจารณาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งแล้วก็การสวดมนต์อะไรเงี้ยคงแบบว่าไล่ระดับมาให้ฟังว่าอย่างเงี้ยครับคำถามจากคุณวาสนา เวลามีคนตายประเพณีที่เขาจัดสำรับข้าวแล้วไปเคาะลงเรียกให้กินข้าวจำเป็นไหมคะ ไม่จำเป็นหรอกคนตายจะกินได้ยังไง คนตายก็ต้องรอบุญนั่นแหละบุญที่เราทำแล้วก็อุทิศไปนะแต่พระพุทธรูปก็ไม่ต้องเอาข้าวไปถอยพระพุทธรูปหรอกพระพุทธรูปก็ไม่ได้กินเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบายของวายาวัจกรเขาใจไหมวายาวัจกรอยากจะกินข้าวธรรมดาญาติโยมจะถอยแต่ให้ข้าวกับพระพระสงฆ์ นี่อวัยวัจกรบอกให้ต้องถวายพระพุทธรูปอีกสำรับหนึ่งที่วัดก็เลยมีอีกสำรับถวายพระพุทธรูปพอถึงเวลาเวลาที่พระฉันอวัยวัจกรก็เอาของพุทธเจ้ามากินหมายความว่าการถวายข้าวพระพุทธหรือผลไม้เนี่ยก็ได้แค่ความสุขแค่นั้น ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้เลย ก็เป็นเป็งการบูชาท่านเองแต่ได้เหมือนกันคือได้ได้ได้บูชา แต่ความบูชานี่เขาก็ใช้ทูบเทียนก็ได้ ช้ดอกไม้ก็ได้ได้การบูชา แต่พระพุทธรูปก็ไม่ได้กินบุญก็ไม่ได้จากการถวายทานถ้าอยากถวายทานก็ต้องไปให้พระสงฆ์องค์เจ้า หรือขออภัยนะ ให้สุนัขกก็ได้ก็จะได้ได้ทานได้บุญที่เกิดจากการให้ ต้องมีคนรับมีคนได้รับประโยชน์พระพุทธรูปท่านไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารที่เราไปวางไว้ แล้วถ้าแค่ความสุขใจที่ได้ให้นะถือว่าเป็นบุญไหมครับอาจารย์ก็ได้เหมือนกันแต่มันมันไม่สุขมันไม่สุขจริงนะสิแต่มันคำถามจากคุณชัยชุม พระที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังผิดวินัยไหมครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอก แต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามอยาจะว่าผิดก็ไม่ผิดแต่จะว่าทำไปแล้วได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร คือไม่ได้ประโยชน์จากการที่มาบวชการมาบวชนี้ ให้ต้องการตัดกิเลสตัณหา แต่การไปปลูกเสกนี้กลับจะไปปลูกกิเลสตัณหาเพิ่มมากขึ้นเพราะปลูกแล้วได้เงินไงใช่ไหมปลูกเสกแล้วได้เงินหรือเปล่า ถ้าปลูกก็ไม่ได้เงินไปปลูกไหมคำถามจากคุณโลฮิล ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอริยสัจสี่หน่อยครับ อริยสัจสี่ก็คือความจริงสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าหนึ่งความทุกข์ความทุกข์นี้มีในใจของเราทุกคนและต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่าง ๆ แล้วก็เราสามารถดับความทุกข์นี้ได้ ถ้าเราทุกข์แล้วเราอยากให้มันดับมีวิธีดับ วิธีที่จะดับก็คือเรียกว่ามรรคคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกและต้นเหตุของความทุกข์ก็เรียกว่าสมุทัยนิโรธก็คือเวลาทุกข์ดับไปแล้วก็มรรคก็คือเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีความทุกข์ใจเราอยากจะไม่มีความทุกข์ใจก็จเจริญมรรคถ้าเปรียบเทียบถ้าทุกข์เป็นเหมือนไฟ มรรคก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟ ถ้าเราอยากจะดับไฟเราก็ต้องเอาน้ำมาดับ หรือเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาดึงเชื้อไฟให้ออกจากกองไฟ เชื้อไฟก็คือความอยากต่าง ๆ ถ้าไม่มีเชื้อไฟ ไฟมันก็จะดับนั้นมรรคก็คือศีลสมาธิ ปัญญา หรือทานศีลภาวนาเนี่ยที่พระเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติทานศีลภาวนา เพื่อที่เราจะได้มาดับความทุกข์ใจกัน คำถามจากคุณธนุวัตรมีคนเล่าว่าในสมัยพุทธกาลที่มีพระจะช่วยคนที่โดนโจรตามล่าแล้ววิ่งผ่านหน้าท่านไป โจรจึงถามท่านว่าเห็นใครผ่านมาหรือเปล่า ท่านคิดว่าท่านโกหกก็จะผิดศีล แต่ถ้าไม่โกหกก็จะมีคนโดนฆ่าตาย ท่านจึงขยับเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วบอกโจรว่าตั้งแต่อัตมามายืนอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นใครผ่านมาเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ และทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับ ก็เท่าที่ได้ยินมาก็ได้ยินมาอย่างนี้ ก็เป็นอุบายของท่านที่จะพูดความจริง โดยที่ไม่ต้องโกหกนะตอนที่ท่านเห็นท่านยืนอยู่ตรงนู้นเข้าใจไหมพอท่านขยับมาตรงนี้ท่านก็บอกว่า ตั้งแต่มายืนตรงนี้ยังไม่เห็นเลยจะว่าโกหกก็ไม่ได้ใช่ไหมเ็าพูดตามความจริงคำถามจากคุณวรพัฒน์ ผมอยากทราบว่า จินไต จินไตาัภาวนามยปัญญาต่างกันอย่างไรครับ อ๋อจินจินตามยปัญญาก็คือความคิดที่ยังไม่มีสมาธิอย่างพวกเราคิดว่า เออ กิเลสไม่ดีเราต้องหยุดมันให้ได้นี่ก็เรียกว่าจินตามยปัญญา แต่หยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเราไม่มีสมาธิ ถ้าเราอยากจะหยุดมันได้ เราต้องไปนั่งสมาธิก่อน พอจิตเราสงบแล้วมีสมาธิพอเราคิดว่ากิเลสไม่ดี เราหยุดมัน เราก็จะหยุดมันได้ อันนั้นก็จะเรียกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาที่มีภาวนาเป็นผู้สนับสนุนไงคำว่าภาวนาก็คือ สมถะภาวนา คำว่าสมถะภาวนาก็คือสมาธิ เราจึงต้องมานั่งสมาธิก่อนเมื่อเรามีสมาธิแล้ว พอเราเห็นว่าความโลภไม่ดีเราก็จะหยุดมันได้ ตอนนี้เราไม่มีสมาธิ เราเห็นว่าความโลภไม่ดี เราหยุดมันไม่ได้ อยากจะหยุดอยากจะเลิกแต่ก็หยุดไม่ได้ เลิกไม่ได้ เพราะเราไม่มีกำลัง มีปัญญาแต่ปัญญาที่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะหยุด กิเลสได้ ปัญญาที่จะหยุดกิเลสได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาที่มีสมาธิมีภาวนา แต่ก็ต้องใช้จินตามยปัญญาคิดไปก่อน คิดว่าอะไรไม่ดี แล้วถ้าเราเลิกไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ เราก็ไม่นั่งสมาธิกัน พอเรานั่งสมาธิได้แล้วพอเราจะเลิกเราก็จะเลิกได้ คำถามจากคุณลุ่งลัปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงใช้ปัญญาทางโลกพิจารณาอาการ 32 ให้เป็นไตรลักษณ์เพื่อที่จะให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายใช่ไหมครับ กรณีภาวนาพุทโธและไม่สงบ ถ้าจิตสงบเป็นสมาธิแล้ว แล้วตอนถอนสมาธิแล้วค่อยพิจารณาทางธรรมผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมครับ คือปัญญานี่มันมีสองแบบไง ปัญญาที่ทำให้จิตสงบชั่วคราวเรียกปัญญาอบรมสมาธิ เช่นถ้าเราพุโทโธไม่ได้ เราก็ท่องอาการสามสิบสองไปแทนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อันนี้ก็เป็นปัญญาทั้งนั้น ถ้าอยู่กับพุทอยู่กับอาการสามสิบสองนี้ไป เดี๋ยวจิตก็สงบตัวลง ก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิได้ แต่มันจะอบรมเฉพาะทำให้ใจสงบชั่วขณะนั้นท่านเอง แต่มันยังไม่ปล่อยวางร่างกาย ถ้าเรามาพิจารณาอาการสามสิบสองอยู่เรื่อยๆ จนเวลาเกิดความอยากขึ้นมา เช่นเห็นร่างกายคนอื่นสวยเราก็คิดถึงอาการสามสิบสองของเขา คิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเขา ก็ทำให้เราหายอยากแทนที่อยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็เลิกเปลี่ยนใจ เราก็หายทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าอยากให้เขาเป็นแฟนพอไม่ได้เขาก็ทุกข์ใช่ไหม พอเราเห็นเห็นกระดูกของเขาเห็นตับไตไส้พุงของเขาไม่เอาดีกว่าก็หายอยากก็หายทุกข์อันนี้เป็นเป็นปัญญาแบบดับความทุกข์อย่างถาวร ต่างกับปัญญาที่อบรมสมาธิอันนั้นใช้ชั่วคราวเวลาจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่ยอมอยู่กับพุทโธ ก็เลยให้อยู่กับผมขนเล็บฟันไปให้ท่องผมขนเล็บฟันไป พอท่องไปสักพักหนึ่งจิตก็สงบลงก็เป็นสมาธิขึ้นมา แต่เป็นชั่วคราว เรียกปัญญาอบรมสมาธิคำถามจากคุณชมพูนุช ถ้าทำความผิดแล้วรับโทษทางโทษทางโลกแล้ว ยังต้องรับโทษทางธรรมไหมคะถึงต้องรับกรรมไหมคะ ถ้าเป็นบาปก็ต้อง คือความผิดทางโลกนี่อาจจะไม่เป็นบาปก็ได้ แต่ไม่รู้เป็นหรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นทุกอย่าง ความผิดทางโลกส่วนใหญ่มันก็เป็นบาปทั้งนั้นถ้าไม่รักทรัพย์ก็ช่อโกง ลดโกหกหลอกลวงงั้นถ้าเป็นบาปนี้ถึงแม้ว่าจะใช้โทษใช้โทษทางทางโลกแล้วตายไปยังต้องไปใช้โทษทางกรรมต่อไป เช่นฆ่าคนอย่างเงี้ยไปติดคุกติดตารางออกมาพ้นโทษแล้ว แต่ตายไปก็ต้องไปเกิดให้เขาฆ่า ไปตกนรกก่อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาให้เขาฆ่าเราอย่าง คำถามจากคุณปุณนะครับ อีกสองสามคำถามก็พอนะใช่ครับจะได้ขอความเมตตาช่วยอธิบายปฏิจจสมุปบาทหน่อยครับโอ้ยนี่ยาวเหลือเกินไปอ่านใน Google ดีกว่านะง่ายกว่าเพราะอันนี้มันอ่านไปก็เท่านั้นนะ่ะมันก็ปฏิบัติไม่ได้ ความจริงปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นธรรมขั้นสูงขั้นอรหัตตมรรคเนี่ยถ้ายังไปไม่ถึงนั่นดูไปอ่านไปก็เหมือนกับ ดูไปเฉยๆโก้ๆอย่างนั้นเอง แต่ทำอะไรไม่ได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะสองข้อแล้วกันนะครับคำถามจากคุณพานุวัตรผมตามดูกาย ดูใจตัวเองที่ปัจจุบัน เช่น รู้ฟุ้งซ่านรู้ความไม่ชอบใจของตัวเองที่เป็นปัจจุบัน พอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับปั๊บผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับ ก็ยังมาได้แค่ครึ่งทางนั่นเอง ทางที่ดีต้องให้มันดับแล้วไม่เกิดอีกเลย ถ้าดับแล้วยังเกิดอยู่ก็ยังยังใช้ไม่ได้ ต้องดับแบบว่า ดับแล้วสามารถหยุดมันได้อย่างแท้จริงคำถามจากคุณอ๋อม คนที่มีกิเลสแบบผม แต่มีเจตนาที่อยากทำบุญด้วยใจที่ยังมีกิเลส เช่น การส่งใจอนุโมทนากับคนทำบุญ หรือเวลาเจออะไรที่น่าสงสารแล้วส่งใจไปสงสารเมตตา จะเกิดประโยชน์ไหมครับ มันน้อยกว่าการที่เราทำบุญเองเห็นคนอื่นก็ทำบุญเราสาธุสาธุนี่สู้เราทำเองไม่ได้มันประโยชน์มันต่างกันเห็นเขาทำบุญก็สาธุมันก็ได้ความสุขนิดเดียว แต่ถ้าเราทำเองฟักกระเป๋าเสียเงินเองนี่มันสุขมากกว่างั้นก็ต้องดู บุญที่พระเจ้าสอนให้ทำมันมีบุญหลักกับบุญบุญเสริม เราถ้าเราไปชอบทำบุญเสริมกันไม่ชอบทำบุญหลักกัน ชอบอนุโมทนาให้กับเขา แต่ไม่ยอมทำเอง เสียดายเงิน แต่คนอื่นเห็นคนอื่นก็ทำเออสาธุไปกับเขาอันนี้เรียกทำบุญเสริมควรจะทำบุญหลักก็คือควรจะฟักกระเป๋าจ่ายเงินไปทำบุญไป อย่างนี้จะได้มากกว่าเข้าใจไหม หมดแล้วนะดีไหมโอเค ภาษาอังกฤษดีกว่าอยากจะฟังไหมภาษาอังกฤษ ใครอยากจะฟังก็อยู่ได้นะ ถ้าไม่อยากจะฟังเข้าไปเราต้องตัดนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะ เอาแค่นี้นะสำหรับภาคภาษาไทย ก็ขอให้ท่านที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปพิิพิจารณา เอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เธอ เดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงฝรั่งเมื่อกี้มากับใครมาแอนนาอ่าเดี๋ยวให้เขามาฟังก็ได้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเออเขาไปนั่งสมาธิที่ไหนเข้าน้ำเออหวเออเดี๋ยวรอพระอาจ อ่าพร้อมหรือยังนี่พร้อมครับอ้าวสามสองหนึ่งโอเคครับนะที่หลวงพ่อ Uh, number one is an invitation from Jakarta, Indonesia, from Miss Meliana. Please accept my deep respect homage to Ajahn. I and Buddhist community would like to invite Ajahn to come to Indonesia for half a day Dharma talk and three days retreat. After that, we will arrange to visit Borobudur and visit Mandut Temple, where the relics of the late Supreme Patriarch, His Holiness Somdet Pratyana Samwan, is placed. We will suit the program with Ajahn's schedule. We hope to have this invaluable chance and looking forward for the good news so we can make the preparation. I am sorry I cannot accept the invitation because uh, I'm, I am an undocumented person. I have no legal document. So if I have to travel, I have to go get all the documents, which is a lot of uh, work for me. And I, I just prefer not to travel anymore. So I can only give Dharma talk by YouTube or by Facebook. So you have to listen to my Dhamma talk that way. Question number two from Singapore, from J. Lo. Uh, Ajahn Lee mentioned that we should fix our concentration at the tip of our nose and yet also maintain a broad awareness of the breath feeling in our body. Does this mean that we should focus our attention on two objects, which is the breath at the nose tip and broad awareness of breath within the body? I think you should only focus on one thing. At the tip of the nose will be better, because you want to unify the mind into becoming one. If you have the mind go to, uh, to separate locations, then the mind will not be unified. The mind will not come to full complete calm. Can you share a simile on how to balance these meditation objects? A. Is it like a magnifying glass where we focus exclusively on the breath and alternate with awareness of breath in body? Or B. Is it like a driving a car where we focus our sight on the road, which is on the breath in front of us, and occasionally glance at the rear mirrors to steer the car? No, you don't want to go away from the breath at all. You want to be with the breath all the time. In order to, for, the, for the mind to become totally uh, concentrated, if the mind come and go here and there, it will not be able to concentrate into one. So you need to be fixed in on only one place, at the tip of the nose. Just watch the mind, the breath there, and don't let the mind go somewhere else. By switching the meditation object within the nose and broad awareness, can our mind fall into a state of single-pointedness? If you fix on one point, yes. If you go to two different locations, then you will not become one uh, one-pointedness. question number three. It's about five aggregates. With the exception of form, I always mixed up and confused with the others. Will Venerable Ajahn be able to explain the five aggregates and its subtle differences and share an example how best to differentiate between them? Well, the five aggregates are composed of two separate parts, the body part and the mental part. The form, which is the rupa aggregate, means the body. The body is made up of the four elements, and it is impermanent. It rises and ceases. Once it's being born, it will get sick, get old, and die. This is body. The other four, the nama kanta, vedana, sanya, sankhan, vinyan. This is part of the mind. It it comes with the mind. The mind is the one who knows Besides being the one who knows, it also has feeling, has perception, has thinking, has uh, uh, vinyan, mean awareness. So this this they belong to the mind. They they are part of the mind. When the body die, the other four still stay with the mind and go with the mind to a new birth to to form to get a new body. So this the four namakanda doesn't die or disappear with the the body. The body disappear, return to the four elements. Why the namakanda, vedana, sanya, sankhar, vinyan is part. They are part of the mind, so they go with the mind to a new existence. Question number four. <coughs> <coughs> <coughs> five aggregates of consciousness, which is vijnana, ah, how is it different from citta, the one who knows? The one who knows knows all the time. Why? Why the the vijnana ah, consciousness is the consciousness through the senses. When the eye see the form, the consciousness arise and accept and being conscious of that form. Like when you see a, a picture, you see a person, then the consciousness also arises. See, the, the conscious vijnana is the one receive the picture from the eyes and transport it to the mind, to the one who knows, to the citta. And then once it gets to the citta, to the one who knows, the perception comes into play. When you see someone, sanya start to go into your memory to find out who is this person that you see, whether you know him or not. See, if you know him, then you will have a certain feeling toward that person. Vetana will come up. If the person you know was good to you, you will have good feeling. If the person you know was bad to you, then you have bad feelings. And after you have this good or bad feeling, then sankhara comes into play. Sankhara will say, if he's good, then I should go see him, go, go talk to him. If he's bad, I should avoid him, go somewhere else. Yeah. This is how the four namakanda works. First, through the consciousness. The vinyana go is the one that transports the information from the body, from the eyes, ears, nose, and tongue this the, this is the function of the vinyana. It transport the information that the the body sent to the mind. The body see a picture. The body send this picture to the mind by consciousness. By vinyana is the one that pick up this picture, and then it sent to sanya, perception. Sanya check the old memory bank whether the, this picture we have of this person or not. If we have, then we know whether he's good or bad. If he's good, then you have good feeling. If he's bad, you have bad feeling. Seems first you have vinyan, then you have sanya, then you have vedana, then you have sankhara. See, once you know this person is good, you have good feeling. When you have good feeling, sankhara will say, "Okay, let's go invite him, say hello to him." If you know that he's bad, he hurt you in the past, and Sankara will say, oh, better stay away from me." So this is how the the four kanda works. They they work as a team, and they work very fast. This is just a, a sort of a, a, microscopic picture, but in real life it's just instantaneously. When you hear something, you already all the other everything comes into play right away. The feeling, the perception, the sankhara comes into play right away. But this is just a, a sort of a dissection of the the way how these things work. First is the sanya, is the vinyana, the consciousness that pick up the information that the the bodies pick up from the uh, external thing, like the picture, the sound, the smell, the taste. When when when the body picks up this information, it sanya comes and take it to the mind, and uh, not sanya, vinyana, consciousness pick up the pick up the information from the body and send it to perception, send it to sanya. Sanya will then investigate, try to figure out what kind of picture, what kind of sound, good or bad. Once it, it knows whether it's good or bad, then it has feeling. If it's good, you have good feeling. If it's bad, you have bad feeling. If it's neutral, you have neutral feeling. And once you have this feeling, then you have sankara. Start thinking, what should I do with this? Should I run away or should I welcome it? So this is how the the the five kanda works together. You need the body to be the the the the, the thing that pick up all the information, the receptor, like the camera and the microphone. It, the camera picks up the picture the microphone pick up the sound, then then when, then it sent to the mind to process through perception through sanya. If it's a picture you have never seen before, then you don't know whether it's good or bad. Then you don't have bad or good feeling. You just have neutral feeling. Then you have to think, what should I do? Should I go after it, or should I just leave it alone? So it, this is how the the five kanda works. And the chitta is just that, that knows everything. And then, then in the citta, there is another thing. Then once once you see something it lies, then the lopa comes into play. The desire comes into play. When you see something you like, then you tell sankara go get it. Then this is lopa, see. If you see something you don't like, then you tell sankara get rid of it. Yeah. This is uh, the the opposite of lopa dosa. That's the work of citta. This is what you want to get rid of is the lopa, tosa, and moha. You cannot get rid of the the kanda. The, the Buddha still had kanda after he became enlightened. He still have the body, but he has no lopa, dosa, or moha to direct the kanda. The kanda will that will work according to uh, rationality but if it's good, it's okay, do it. If it's bad, don't do it. But no, not emotionally involved. Understand? Okay. Next. Five, number five. Number five. Number five question from Toronto, Ontario, Canada, from Miss Deborah. Mr. what? Miss Deborah. Deborah, Debbie. Debbie, say hello to Diana. She's here. From from Canada also. Right? Okay, Diana, say hello to Debbie. Make noise. Hello. <laughs> a question. I have been practicing mindful prostration, walking meditation, and sitting meditation with touching points. This technique does not emphasize jhana or absorption meditation. Is it possible to access insight directly through mindfulness, or is absorption meditation necessary? Thank you. Before you can go to insight meditation, you need a clear and clean mind, a, mind that is peaceful. So you need to have samadhi or absorption first. Because when if your mind is not calm, your defilement will still be uh, dis- can disturb you. But when you have a calm mind, clear mind, it means your your defilement has been uh, reduced, has not in, not eliminated, but has been uh, been cut down in in strength. It doesn't have enough strength to come and disturb your investigation to see the truth of the the the things that you want to see. Like you want to see anicca, dukkha, anatta. If your mind is not calm, then your defilement will come and say, "No, no, everything is good. Nothing is bad." It will try to argue with you. But if you have samadhi, then this argument will will not be there. When you see anicca, you see anicca. If you see dukkha, you see dukkha. See. So first, you need to subjugate the defilement by having samadhi or absorption. Once you have this, then you, then you can look at things as they are, not as what your gilis, your defilement wants to look. Your defilement wants to see everything as nice and good, yeah. but the truth is everything is not nice and good. But we cannot see that until it happens. See, like when you have to have a boyfriend or a girlfriend, you think, oh, it's very nice to have them. But when you have them and then you run into argument, you run into uh, conflict, you know, then you say, "Oh, this is not so good anymore." See, so it's better to subjugate the defilement first before you can develop inside meditation. That's why the Buddha have give you two stages of meditation: uh, samatha pavana and vipassana pavana. Samatha is calm or absorption. Vipassana is insight. See? So you first need to subdue your uh, defilements. Once you have subdued them, then you then you can look at things as they really are. So, Also, with mindful prostration, is it can lead to absorption? Mindful what? Uh, like prostration. Mindful prostration. Like, like prostrate to the Buddha or prostrate, they're touching devotees. I think something like Tibetan when they go uh, and I don't know why you want to prostrate. <laughs> you, it, your mindfulness can you can develop mindfulness without having to prostrate. Yeah, just be mindful with your normal activity. You, know, you walk, you be mindful of your walking. You eating, be mindful of your eating. You washing, be mindful of your washing. This is something normal, you know. Don't try to do something abnormal, you know. Like walk three steps and prostrate, and walk another three steps and prostrate. This is this is not natural. Yeah. The real the Buddha taught the natural way. In the Satipatthana Sutta, he said, just beware of your body's activity. Whatever you do, just be mindful of that activity. If you're looking to the left, just be just be mindful that you you know you are looking to the left. When you're looking to the right, just know that you are looking to the right, not looking to the right and think about that what you what you saw on the left. You know, you have to be with the, the body activity. Then this is being mindful. Then you can then control your mind, not to let your mind go here and there. See, and once you can control your mind, then you can send into absorption when you sit down. See, so first you need to have mindfulness. But if you think you're using mindfulness with frustration, okay. If you can have mindfulness that way, it's okay. But eventually you're going to have to sit down and meditate using anapanasati, watch your breath, and then fix your attention at one point. That's the only way that the mind will become totally absorbed, become one. Question number six. Is a blackout while meditation, which means it feels as though there is time missing in meditation without recollection of anything happening, and when coming out of the state, there is a feeling of well-being but also confusion to what happened. So is this blackout the same as jhana? When when you enter into jhana, you disconnect from the body. See, so when you disconnect from the body, you disconnect from the world. You disconnect from time. You don't know what time it is when you're in jhana. You're like floating in space. But after you withdraw from jhana, then you come back to the body, and you come back to the the world of the body. You look at the clock and say, "Gee, two hours already passed, you know. Sometimes something like that. If you're confused, that's your problem, you know. <laughs> and, and there's no reason why you should be confused. Just just to know that when you like you when you go to sleep, you know, when you get up, you come back to the world. When you sleep, you go to another world. You go into the spiritual world when you go to sleep. When you wake up, you come back to the physical world. It's the same way with meditation. When you meditate, you go into the spiritual world. And when you come out of meditation, you come back to the physical world. The difference with, between between meditation and sleeping is that when you sleep, you don't have any happiness. Like when you have the happiness from absorption, that's only the difference. Because when you sleep, your mind can still think, see? And sometimes you think bad, then you have bad dreams. And when you get up, you you got perspire, you you you got all exhausted from your bad dreams. Yeah. So dreams can be good or could be bad, you know. But if you meditate, it will always be good. Question number seven. I'm also wondering about meditation state where it kind of feels like sleeping, except there is a wake awareness and the back is straight, so it's not really sleeping. Is this jhana or something else? Well, if your mind is not yet totally concentrated and stop thinking, then it's not yet jhana. Maybe it's one of the jhana. There are four jhanas. See, what I'm talking about is the fourth jhana, when the mind becomes totally disconnected from the khandhas. No thinking, no perception, eh, just the mind by itself. That's the fourth jhana. But before that, you can think. Yeah Question number eight. Does an arahant still have unpleasant thoughts or are all memories neutral? The arahant can have good or pleasant, good or bad thoughts, but he's not attached to them. He's not he's not affected by the, by those thoughts. Just like when he see things around him, he see people die or see people being abused, you know. But his mind is not disturbed by what he saw the same thing with his thought. His mind is not disturbed by what what his thought might have come up. But usually, the arahant will not think of bad thoughts anyway. So I would say an arahant has no bad thoughts, only good thoughts, because that's how an arahant became. He became because he got rid of the bad thoughts, and he is saying only the good thoughts. Question number nine from USA from Big Mera. I use Anapanasati as meditation object and can quickly get my mind very quiet as I focus on my nostril tip. I have noticed that mindfulness cut off thinking quickly, but now I have reached a stage where mindfulness appears to start cutting off even perception. And so at times I don't know if the breath is coming in or going out, or even if there's any breathing. It's the perception that you lose. It's your mindfulness that you lose. If you don't know whether you're breathing in or breathing out it means you you have no mindfulness of your your breathing. That's all. Okay. So he asked, "Is it right, or should I back off from mindfulness so that I can be more with the breath?" So with the breath. Well, mindfulness has to go with the breath in order to to be aware of the breath. So just be aware of the breath whether you're breathing in or breathing out. Just stay there. Don't go anywhere else. Don't think about anything else. Just keep watching your breath. Question number 10 from France, from Miss Adelaide. Is there a Dharma teacher who is a Sotapanna in, or a Sotapanna in celestial realm who can teach another Deva in their realms or another realm? See, in order for a person to be able to teach the the other existence, uh, other beings in in in the other world, he first has to have the ability to connect them. See? And some people do have the ability, and some people don't. See? So it doesn't mean that everyone who who has become enlightened can connect to the the other beings. Some can, some don't. It depends on their past uh, past experiences in the past they might have learned how to connect with the other beings. So when they meditate, then they can connect. You don't have to be a sotapanna or an arahant to be able to connect to the other beings. All you have to do is to have jhana. Once you have jhana and you can, and if you know how to direct your mind to connect to the other beings, then you can connect. But if you don't know how to connect, then you won't be able to connect. It's like you may have a phone, but you if you don't know the number of the person you want to connect, then you cannot connect anyway. You have to find the number of that person before you can connect with the other person. So that also means that even a dewa also must have that kind of. Because I think her question is whether a dewa can teach another dewa. This I don't know. I, I don't want to speculate. I'm not Deva. okay. <laughs> Question number 11 from Indonesia from Miss Aini. Is it possible when we get to jhana but we don't know that we enter state of jhana? Well, you might not know the name of the stage of jhana, but you should know that you feel better. Your mind become calmer and more peaceful and happy. You should know that but you might not know whether this is first jhana or second jhana or third jhana. This you have to go compare with the text, then you will know. It's like when you drive to a certain on the road, you might not know where you have where you have got to so far because there might not be any sign telling you where this place where you are. But if you if you nowadays if you have GPS or you have a map, then you can open up the map and say, oh, um, I am. I'm right here. I'm right here. See. So it's the same thing when you practice meditation. You might get to a place, you might not know the name of the place. If you want to know what this place is, you might have to go open the text and read. And the text will tell you whether this is the first jhana or second jhana or third jhana. So her next question, to attain to Sotapanna, do we need all four jhana? Is it possible to attain Sotapanna without jhana? it's hard to uh, attain uh, uh, sotapanna or any level of enlightenment without the support of jhana, because you need jhana to help your enlightenment. See, so you need to. That's why the Buddha teaches jhana before teaching insight meditation. First, you develop jhana once you have jhana, then you develop insight. Once you have insight, then you can become enlightened, become a sotapanna, become a, an arahant. Question number 12 from Penang, Malaysia, from Lee. Can Ajahn guide me in your way of meditation? Well, first you have to be mindful. Start with mindfulness. Be mindful from the time you get up to the time you go to sleep by being focusing on one thing only. Don't think, you know, think only when you have to, because as a layperson, you still have to work. But you want to eliminate all the other things that you don't have to think about. That when you get up, just concentrate on your body, focus on your body, follow your body every every activity, every movement. Don't send your mind to go think about some other thing. Just watch your body. If you are washing your face, just watching your just watch it. You're taking a shower, just watch it. Taking you're dressing up, just watch it. Don't do two things at the same time, like watching and then thinking about what I should do today, so forth. You know, if you have to think, you have to plan. Then stop your body activity, sit or stand, and then think mindfully Think only about the things that you have to think about. After you have finished thinking, then you stop. Then you come back and watch your body again. Keep doing this. Then your mind will not roam around. Your mind will not go here and there. Because when you meditate, you want the body to be fixed on one point. So if you have mindfulness this way, when you sit and watch your breath, then your breath, you will only watch your breath then you will not go think about other things. And when you can do this, your mind can become calm, become absorbed very quickly. And you will find peace and happiness from this absorption. And then you can then use wisdom to eliminate your desire because you have something better than what your desire can provide you with. If you have the happiness from absorption, then you can get rid of everything else. You don't need anything else. Right now, you need things because you are not happy, because your mind is not absorbed. But once your mind is absorbed, then you don't want to have anything, because it's it's it's problematic. When you have something, when you have to go get something, it's problematic, and when you have it, you have to take care of it, and when you lose it, then you become sad again. So you will see the the the problem with having things uh, doing things according to your desire. So then you can stop your desire this way by seeing that it's more more more hurtful than more helpful to have to do what your desire tells you to do. So you, but if you have no absorption, no happiness from absorption, then you have to rely on other things to make you happy and then you always end up unhappy because the thing that you have will change or disappear from you. Question number 13. When I use the word "putto" as the object of meditation, do I have to follow "putto" with my in-breath and the out-breath? No, no, just use the, the, the word itself. Don't, don't forget about the breath. Just use one or the other. If you want to use the breath, then don't use "putto". If you want "putto", don't use the breath. Just focus on one thing. Focus on Putto, Putto, Putto, reciting Putto, Putto. If you want to use the breath, then just focus on the tip of the nose. Question number 14 from Colombo, Sri Lanka, from Mr. Sumit. I'm writing about a point recorded in page 88 of Dhamma for the Asking under the title Twins. It refers to the state of mind upon the passing away of an arahant. I would appreciate it very much if you could explain how the mind of an arahant after his passing away can exist and it what, in what form. Well, in spiritual forms, we have two parts. <clears throat> Everybody has two parts, physical and the spiritual. <clears throat> we call the mind or uh, the heart. This is the spiritual form. And uh, the physical is the body, see. <clears throat> and it's the spiritual form that directs the body to do things. So the body is just a, a servant to the spiritual part of us, and the spiritual part of us never dies, never extinguished, never disappear, but it has no form of itself. <clears throat> That's all. So it used the body as a representative. But once you become enlightened, you realize that having the body is is hurtful to the mind. So an arahant stop decide not to get a new body. Once the old body dies, the arahant still exists in the spiritual form. See, but having no body, that's all. His next question is: My understanding, Ajahn Mahabua states states that the arahant who has passed away can manifest themselves in the same form that they have taken in the last birth in order for living Arahant to identify. Is it possible for such mind to manifest in a form discernible to another Arahant? Yes, because when but they only they only connect to the spiritual, not the physical. The person who received this an arahant who passed away has to have the ability to connect to the spiritual world. Like Ajahn Man, when he meditates, he can connect to the spiritual world and then an arahant who lives in the spiritual world then can connect with him. See. So in the same form, right? It's like he, he can manifest in whatever form he wants. It's just a matter of thinking about it. So see, if you want to think to be a Rock Hudson, you want to be the Beatles, you can sing, and then you become that right away. See, it's imagination. See, imagination. So I think it's answer his question whether is it possible for arahant who have passed away to interact with each other? Yeah, possible, but usually no, because he he doesn't want to bother. He he, he, he has enough already. He leaves everybody alone. Let everybody find their own path. Question number 15 from Indonesia. I have a teacher here, Venerable Tamo, who is a disciple of late Tanajan but I also want to learn from Tanajan Suchat. My question is how to find the right teacher for developing my Dharma practice and at the same time have to take care of my 91 years old mom and also have to work to survive. Well, you just have to divide your time accordingly. Give some time to provide for yourself. Give some time to look after your mother. Then give some time for your practice. That's all. You just have to know how to divide your time properly. Question number 16. I was told that my house feng shui and the aura is not good. Whether I earn whatever I earn, I will lose it all, or however good I perform in work, I never get acknowledgement. But I need this job to support myself and my mom. I did a lot of dana and also asked my mom to do the sangat dana. I'm very stressful and depressed. I cannot stand this anymore. I don't have money and I don't get treated fairly in my work, but yet I need a job to survive. Can Ajahn give me Dhamma advice on how I can face this struggle in life, both mentally and materially? Materially, you have to be uh, you have to be thrifty. Only use what you have to have, and forget about the things that you don't need to have, then you will you won't be so stressful that way. What makes you become stressful is because you desire to have more than what you need. See? So all you have to do is just to have what you need, then you'll be less stressful. See? And then also uh, you have to accept your karma. That maybe this is your karma to have to go through this experience. But if you can accept your karma, then your your mind will will become peaceful and not stressful. Her next question, which is about her bad feng shui in her house, which is I do not want to move out of my house because it will mean that I'm defeated by bad feng shui. My question is whether good karma, bad karma, and feng shui are all interconnected, and whether I will be able to break this bad, bad feng shui with good deeds. No, the feng shui has nothing to do with you. It's just a belief the real thing that has to do with you is your good and bad karma. That's all. And it's something that you cannot eliminate once you have done the bad karma. Then you have to face the consequence of your bad karma like you are facing now. All you have to do is face it with a calm mind and acceptance. If you can face it with a calm mind and acceptance, then you will not be stressful. You can be happy even though you are you are facing the bad karma question number 17 from Brooksville, Florida, USA, from Mr. Frank Collins. Hello, Ajahn. Last time you told me to focus on the breath until I cannot focus on it anymore. Do I do that no matter what meditation object I'm using? No, you, you only use you do this when you use the breath as your meditation object. If you use other meditation object, then you have to focus on that other medita meditation object. If you use a mantra, then you have to focus on your mantra. If you use uh, the skeleton as your object of meditation, then you have to focus on just the the skeleton. What you want to do is to make the mind become still, not thinking. See, so you have to fix it with something, one object, can be anything that you like, uh, a mantra, if you like Jesus, you can repeat Jesus, Jesus. You know, if you like Buddha, you say Buddha, Buddha, Buddha. Uh, if you like focusing on your skeleton, just focusing on your skeleton. If you like your breath, just focus on your breath. Just one thing at a time. So, uh, which is his last question, his second question. Do I focus on the object until everything disappears and all that's left is the one who knows? Right. When you have that, it means your mind has become absorbed and becomes one. But then you have achieved your meditation uh, practice. That's all the question. I hope all the question and answer is some somewhat clear to you. But if it's not, then you can ask again next time. Okay. You want to add any question? You happy? Okay, I think then it's time for me to say goodbye. Until next time, may you all be well and happy.